prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej vás dnes víta pri mikrofóne a takisto aj spoza techniky Boris Koroni. Neviem, či ste zaregistrovali alebo nie, ale približne asi mesiac je to stará vec, Približne pred mesiacom, presnejšie v sobotu 18. apríla sa konala pred ministerstvom dopravy pošt a telekomunikácií jedna protestná akcia. Na Bratislavské námestie Slobody e, prišlo v tom čase asi tak do 800 nespokojných poštárov, respektíve zamestnancov pošt z celého Slovenska. Áno, dobre počujete, poštári a poštárky sa nám začali na Slovensku búriť. To je novinka, toto ešte nebolo. Dôvody sú rôzne, ja o nich v tejto chvíli nebudem hovoriť, radšej nechám prehovoriť niekoho, kto sa na tej akcii zúčastnil a kto myslím celkom tak prakticky vysvetlí, že o čo momentálne ide. E, totiž to hneď v úvode tejto protestnej akcie vystúpil jeden z prítomných odborárov Zdenko Jonek. No a ja vám teraz pustím krátky záznam e, z tohto protestu, ktorý som objavil na portáli poštáriboard.sk. Takže nech sa páči, tu je dôkaz eh, toho, že naozaj sa pred mesiacom poštári búrili a tu sú aj dôvody, ktoré ich k tomu viedli. Chcem vás privítať na prvom celoslovenskom stretnutí, ktoré sme zorganizovali pre našu dlhoročnú nespokojnosť, ktorá bola nevypočutá zo strany zamestnávateľa. A týmto by som chcel zahájiť náš protest aby sme konečne verejne poukázali na to, v akých podmienkach pracujeme a za aké mzdy. A myslím, že po tomto dni už sa konečne pohnú lady na Slovenskej pošte, vzhľadom na to, že dlhé roky poukazujeme na to, pod akým stresom a tlakom a za akých podmienok musia, musia zamestnanci Slovenskej pošty vykonávať svoju prácu. Toto pracovné prostredie bolo voľa kedy pre nás absolútnou radosťou, kde sme pracovali skutočne s radosťou konkuji v jednom kolektíve až do chvíle, kým, kým nám nezačali navyšovať naše pracovné povinnosti. Všetci vieme, o ktoré pracovné povinnosti ide. Sú to určité finančné subjekty, pre ktoré musíme vykonávať túto prácu, ale... Robíme Naše mzdové ohodnotenie je stále iba za jednu prácu. Preto chcem poukázať hlavne na to, že už skutočne treba povedať dosť, stačilo, nevládzeme, jednoducho je to na nás veľa. Máme toho dosť! Stačilo! Už je to na neustále navyšovanie objem prác, za ktoré nedostávame zaplatené, čiže letáky, ne, plín, poštová banka, My to chcem poukázať aj na to, aby sme konečne, jak sme tu zorganizovaní, všetci z celého Slovenska, konečne vyjadrili náš veľký nesúhlas a riadne a radikálne do toho kopli a povedali, zaplate nám za našu prácu, rôznych finančných skupín, pre ktoré musíme pracovať. Tieto, tieto problémy, ktoré vznikli a pre ktoré sme sa tu dneska stretli, nevznikli zo dňa na deň. Sú to dlhoročné, dlhoročné problémy, na ktoré už poukazujeme, na ktoré sa stiažujeme, jak vedeniu, tak odborovým organizáciám, ktoré sa dištancovali. Ale jedna pravda je, že odborový zväz, Slo- Slovenský odborový zväz pôža telekomunikácií, ktorého som členom, je tu dneska No, to ste počuli, vážení poslucháči, v tejto chvíli uh, spomínaného Zdenka Joneka, uh, ktorý teda hovoril dôvody, prečo poštári štrajkujú. Samozrejme, na tej akcii z pred mesiaca nevystúpil len on, keď si celé to video ktoré si môžete pozrieť na stránke poštáriboard.sk, teda poštáriboard.sk. Keď si ho pozriete celé, vidíte, že tam vystupovali mnohí zamestnanci pôšt takisto a vyjadrovali e, svoje sklamanie, nahnevanie a všetko to, všetky tie emócie. No a jeden, ktorý som sa rozhodol, že vám ho pustím tiež, je taký tiež jeden zamestnanec, teda žiaden odborár ani nič podobné, to proste zamestnanec pošty, ktorý na spomínanej akcii povedal takúto vec. Ja som doručovateľ postičky Bratislava BA49. Chcel by som povedať len pár poznámok k tomu, ako funguje Slovenská pošta. Slovenská pošta podľa môjho dojmu. Existujú tu dva paralelné svety. Svet podpalubia, v ktorom sme my a do ktorého už zateká. A svet prvej paluby, kde ešte všetci tancujú a zájomne sa poklepkávajú po ramenách, akí sú skvelí. Je mi veľmi ľúto, ale pri terajšom vedení sa, sú tieto dva svety úplne odlišné a vôbec sa neprekrývajú. Chcel by som pánovi riaditeľovi povedať, že toto, títo ľudia, ktorí tu stoja, sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slovenská pošta prosperovala. Títo ľudia tu boli pred ním, sú tu s ním a budú tu aj po ňom. Nikto z nich nemá slúbený žiadny zlatý padák, žiadnu teplú trafiku alebo nedaj Bože miestečko v Bruseli. Toto sú ľudia, ktorí dostali Slovenskú poštu z červených čísel. Nie management, ktorý sa tým teraz vychvaluje. Toto sú ľudia... ktorí vytvárajú hodnoty a nedostávajú za to žiadnu adekvátnu odmenu. Ďakujem. Tak to ste počuli tiež zo spomínanej akcie konkrétneho poštového doručovateľa. Toľko asi k akcii naozaj mesiac starej. Ak si vravím, chcete ju vypočuť celú, tak zo spomínanej stránky tamto video nájdete. Takisto myslím, že na YouTube je to zverejnené. No, predpokladám, že mnohí z vás, vážení poslucháči, ste túto aktivitu zamestnancov pošty zaregistrovali. Média totiž na akciu e, samozrejme prišli, nespokojných poštárov nafotili, nakamerovali, urobili s nimi rôzne rozhovory, napísali články. A čo si sa teda naozaj v médiách následne objavilo, ale ja vám, vážení poslucháči, e, nemám z toho celého nejaký veľmi dobrý pocit. E, aby som to vysvetlil, podľa mňa je síce fajn, že sa poštári dali dokopy a niečo do sveta spoločne zakričali. Ak cítia, že sú ich požiadavky dlhodobo prehliadané, o to väčšie právo mali na takýto krok samozrejme. To, čo má ale metie a prečo som taký nejaký váhavý v tejto veci, je následná reakcia oficiálnych miest. Reakcia zamestnávateľa, teda Slovenskej pošty, ale napríklad aj reakcia samotných politikov a rezortného ministra. Otázka znie, či sa zmenilo po tomto štrajku niečo v živote radových poštárov, respektíve zamestnancov pošty. Pohli sa ľady tak, ako sme o tom mali možnosť počuť vo zvuku spomínaného Zdenka Joneka, ktorý v úvode povedal, že verí, že po tejto protestnej akcie sa pohnú ľady. Tak pohli sa? Ja vám poviem takú svoju osobnú skúsenosť. Podľa mňa sa v tejto veci veľmi ľady nepohli a dokopy sa zatiaľ od tejto e, protestnej akcie nič nezmenilo. si zaštrajkovali, možno trochu svojho zamestnávateľa týmto krokom vyplašili, hádam aj nejaké tie odmeny sa našli na výplatných páskach, ale zhrnuté, počiarknuté sa v ich profesionálnych životoch žiadna významnejšia pozitívna zmena neudiala. E, prečo to vlastne môžem tvrdiť s takouto istotou? E, už preto, lebo e, mesiac po štrajku prišiel ku nám do redakcie jeden z nahnevaných zamestnancov pošty. A na tú dnešnú dobu, v ktorej žijeme, prejavil e, veľmi odvážny postoj, na rozdiel od mnohých e, svojich kolegov, ktorí sú rovnako nespokojní. On sa totiž to rozhodol prehovoriť. No a chce tak urobiť verejne a otvorene u nás v rádiu Slobodný vysielač, pretože ako tvrdí, situácia, v ktorej sa dnes zamestnanci pošty nachádzajú, je už pre nich neudržateľná. No a takto teraz na moje veľké potešenie tento pán sedí so mnou v štúdiu, ale napokon veľká vec sa udiala, nie je tu sám, hoci najskôr sa to tak javilo, že bude iba sám odvážny, nie je tu sám, ešte sa predsa len jeden k nemu našiel, takže mám tu dvoch pánov, s ktorými sa dnes budem zhovárať o situácii e, v slovenskej pošte. E, ich prezviská hovoriť nebudem, budeme ich oslovovať len menami, ale samozrejme ja <laughs> si nerobím nádeje, že ich, e, ich vedenie nespozná po hlase. V každom prípade som veľmi rád, že do dnešnej relácie v prvej línii prijali pozvanie Marian a Milan. Vítajte páni u nás. Ďakujeme. Ďakujeme. No, samozrejme, spolu s týmito dvoma pánmi sa otvára priestor hovoriť o problémoch v Slovenskej pošte nie len pre nich dvoch, ale aj pre vás, ktorí možno v tejto chvíli síce tu s nami v štúdiu nesedíte, ale na pošte nejakým spôsobom pracujete a možno by ste tiež chceli niečo k tejto situácii povedať. Možno dokonca túto reláciu počúva vedenie Slovenskej pošty a tiež bude chcieť k tejto situácii niečo povedať, tak samozrejme, že eh, priestor majú, vyjadriť čokoľvek, pretože ide o kontaktnú reláciu. To znamená, že počas celého trvania tejto relácie, teda počas celých dvoch hodín, eh, sa k nám budete môcť dotelefonovať, položiť otázku týmto dvom pánom, alebo v prípade, že chcete niečo dodať, možno pracujete na pošte a máte svoje skúsenosti, tak nám môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101 Takisto môžete napísať aj mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk, môžete reagovať aj na našej facebookovej stránke a takisto aj na našej internetovej stránke. Čiže tých možností, ako vyjadriť svoj názor, respektíve položiť otázku, je hneď niekoľko, je len na vás, či túto možnosť využijete alebo nie. Uh, ale tá možnosť teda tu je nie len pre nespokojných ľudí, ale samozrejme, ak tú možnosť využijú, tak aj pre vedenie pošty, ktoré nám samozrejme môže pokojne sem zatelefonovať a povedať, že to, čo tu dnes zaznieje, nie je pravda. A dokonca, keď bude mať vedenie pošty chuť k nám prísť do vysielania, tak aj takú možnosť im dáme, že budú môcť kľudne prísť ku nám e, do tohto nášho štúdia. Takže toľko tie technické informácie na úvod. Môžete sa zapojiť a verím, alebo chcem tomu veriť, že mnohí hlavne teda poštári, zamestnanci pošt, túto možnosť dnes využijete. Takže Mariana Milan, to sú hostia dnešnej relácie. Páni, dlhoroční pracovníci Slovenskej pošty predpokladám. Mariana, ako dlho pracuješ na pošte? 35 rok. 35 Milan? 17. 17 rokov. Uh, aj nám môžete prezradiť, uh, lebo tá pošta, to, je, to sú mnohé rôzne činnosti, ktoré tam ľudia vykonávajú. Vy tam pracujete na akom poste? Na pozícii vodiča. Čiže ty roznášaš tie zásielky, balíky a takéto veci? Áno. To sú tie, tie, počkaj, že tie žlté dodávky, čo vidíme chodiť, tak ty takú jednu šoferuješ. Áno, presne tak. A už 35 rokov <laughs> to, to robíš, hej? No, skoro. Dobre. Milan? Ja to isté. E, tiež šofér. To isté. Dobre. A ja som v úvode povedal, že to je také zvláštne, že pred mesiacom sa rozhodli poštári, alebo vôbec, ja ak budem hovoriť poštári, tak mi to prepáčte, ja tým myslím všetkých zamestnancov pošty samozrejme, že sa rozhodli štrajkovať, lebo zaujímavé je to v tom, že doteraz vždy, keď bol štrajk, tak to bolo, že lekári, učitelia, dopravcovia, niekto. Proste také, také, také skupiny, u ktorých sme na to boli akoby zvyknutí, lebo dlhodobo sa s ich postavením nič nerobí a oni sa tak pravidelne uh, sem tam objavia niekde pri nejakej štrajkovej udalosti iste oprávnenie alebo aj neoprávnenie. To už nechám na zhodnotení posluchačov, ale skrátka toto sú skupiny, ktoré zvyknú štrajkovať. Lenže poštári alebo zamestnanci pošty, to tu ešte nebolo. To je novum, takzvané. To je, to je niečo, čo ja si vlastne ani nepamätám, že či vôbec nieč, niekedy v tej novodobej <laughs> histórii Slovenska, alebo povedzme, že od toho 89., či vôbec k niečomu takému to došlo, že ja mám pocit, že toto je vaša premiéra štrajková. Je tak? Áno. Je. Áno. Dobre, a teraz, teraz už teraz už musíš aj viacej mi povedať, lebo to už bude teraz otázka áno, nie, nie, nie len taká, že áno, nie, ale, ale že čo sa musí stať také, že sa rozhodnete pre takúto premiéru. Že, že to, čo ako by sme si nevedeli predstaviť u poštárov, ktorí nikdy neštrajkovali, nikdy ne, nejak sa nevyjadrovali, tak zrazu pred mesiacom proste zhruba 700 alebo 800 zamestnancov pošt e, sa objaví kde si na námestí Slobody v Bratislave a sú nahnevaní a kričia niečo do sveta. Tak čo sa stalo, ma zaujíma. No, v prvom rade by som chcel oboznámiť ako poštárov, ktorí síce o tejto situácii dobre vedia, ale hlavne širokú verejnosť. A chcem hneď v prvom rade poďakovať redaktorom Rádia Slobodného vysielača, že nám umož- dali túto možnosť dali nám tento priestor na diskusiu. Do rádia nás doviedla dlhodobá nespokojnosť ako s pracovnými, ale hlavne platovými podmienkami. Ja osobne v tomto podniku pracujem už nejaké to 10 ročie, ale na takýto zlý stav, v akom sa nachádzame, my zamestnanci, čo vytvárame nejaké hodnoty, nepamätáme. Prevážna väčšina zamestnancov Slovenskej pošty robí doslova a do písmena za mzdy, ktoré sa rovnajú životnému minimumu. Mnohí z nich majú existenčné problémy, hlavne matky, ktoré vychovávajú svoje deti same. Myslím si, že je to dosť dehonestujúce. Popritom naši vysokí manažéri si vyplácajú astronomické mzdy a takisto odmeny, čo my ľudia na spodu už ani nevieme, čo to slovo znamená. Zamestnávateľa absolútne nezaujíma, koľko je v tomto podniku ľudí, ktorí tu odrobili skoro celý svoj život – a nie sú adekvátne ohodnotení. Títo ľudia robia teraz za doslovnú žobračenku a už vôbec neviem predstaviť, aký im bude z tejto žobračenky vypočítaný dôchodok. Na pracoviskách prevláda šikana a zastrašovanie. Asi toto je najmodernejší spôsob prejavu demokracie. Na Slovensku je bežné, že všetky veľké strategické podniky vedú politickí nominanti, ktorí prestupujú zo strany do strany podľa toho, ako fúka vietor. Výnimkou není ani Slovenská pošta. Vedú ju ľudia, ktorí o pošte počuli z rýchliku. Na prvom mieste sú ich záujmy osobné a, takto, a takisto záujmy ich politických strán. Ľudí, ktorí o riadení pošty mali poznatky, dos, doslova vyštvali. Umelo si, sa povytvárali miesta, kde, sa zamestna, kde si zamestnali známi a takisto rodiny príslušníci. Na Slovenskej pošte je vyše 30 sekčných riaditeľov, čo je absolútne nepochopiteľné. Ja pamätám na časy, keď boli štyria a pošta klapala ako hodinky. A takisto bolo na mieste aj spokojnosť zamestnancov, o čom sa tu teraz vôbec nedá hovoriť. Odborový zväz vedie 76-ročná odborárka, ktorá nemá o práci poštárov ani potuchy. Pri vyjednávaní kolektívnych zmluv a tak ďalej sa vždy prikláňa na stranu zamestnávateľa, vôbec nehajú záujmy a požiadavky zamestnancov, pre ktorých je tam dosadená. Jednoduchý zamestnanec Slovenskej pošty je vôbec rád, ak sa dožije dôchodkového veku. A keď sa ho aj dožije, tak si ho neužije v zdraví, lebo je doslova a do písmena zodratý. Je to veľmi smutné lebo odbory by mali v prvom rade chrániť a hájiť zamestnanca a nie sa od neho dištancovať. Celá činnosť odborového zväzu spočíva v rozdávaní kolekcií na Vianočné sviatky, to je celé. Takže za túto vykonanú prácu by sme vám chceli všetci poďakovať, pani Lehocká. Zamestnávateľ a takisto odbory vždy na nás apelujú, ako sa musí šetriť, ako nie sú finančné prostriedky – Popri tom, kde sa len obzriete, Slovenská pošta sponzoruje jednu akciu za druhou. Tak by som chcel tak by som sa chcel opýtať nášho vedenia, nech nám dá odpoveď, prečo nemáme na slušné platy. Ľudia nechcú veľa, chcú len normálne žiť ako slušní ľudia, a nie ako žobráci. Ďalej manažment Slovenskej pošty podpísal mnoho nepocho- nepochopiteľných zmluv pri cene ktorých sa obyčajným ľuďom zatočí hlava. Ale zase je to len o profite zainter- zainteresovaných. Hlavne sú to zmluvy s finančnými skupinami ako firma Prokáre, ktorá zabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov. Sú to úplne nezmyselné prehliadky, vôbec neplnia svoj účel. Firma zazmluvní konkrétneho lekára, ktorý vykoná prehliadky v určitom obvode. Ten zamestnancom zmeria maximálne tlak, na najvyš odobere moč a to je celé. <clears throat> Na najvyš sa vykoná ešte návšteva očného lekára, ale výsledná suma na jedného zamestnanca, ktorú si vyučtuje firma káre, je, prám, je priam zarážajúca. Zase tu len ide o lobbying určitej skupiny. Ďalej sú tu zmluvy s firmou Bonul, Zornica, Impa Bratislava, operatívny leasing motorových vozidiel, <clears throat> Keď si to preráta obyčajný zamestnanec, tak Slovenská pošta by za tieto nezmyselné vyhodené peniaze mala svoj vlastný luxusný autopark. Je tu ešte veľa, je tu ešte mnoho zmluv a samozrejme, že sa jedná o zarážajúce sumy. Mne osobne leží v kreku kurierská služba. Vo všetkých kurierských firmám je zvykom, že kurier svoju činnosť vykonáva na svojom vlastnom motorovom vozidle. Len Zas Slovenská pošta je výnimkou. Kuriéry na celom Slovensku síce robia na živnosť, ale nie na svojich motorových vozidlách. Vozidla po celom Slovensku prevádzku je skupina, ja tomu hovorím mafia. Sú to ľudia, ktorí sú zamestnancami pošty a oni majú tú odvahu, že na pošte aj podnikajú a popri tom sú zamestnancami Slovenskej pošty. Majú to veľmi dobre premyslené. Nakúpili lacné autá, ktoré doviezli zvonku a celú ich činnosť vedú pod inou hlavičkou. A oni majú z toho veľ, celkom slušný profit. Dovolím si povedať, že niekoľko tisícový mesačný príjem, ktorý im padne ako z neba. Sú to ľudia od dola až po tých najvyšších. Disponujeme aj s konkrétnymi menami. Títo ľudia majú v sebe ešte toľko drzosti, lebo samozrejme je to v ich silách a kompetencií, lebo oni tento bordel riadia, že keď je slabší deň a je menej balíkov na doručenie, tak pošlú zamestnanca Slovenskej pošty domov, ale ich autíčka si spokojne vyrazia do ulic, aby im neutiekol kšeft. Treba toto svinstvo konečne ukončiť a konkrétnych ľudí zobrať na zodpovednosť, lebo doslova okrádajú svojich vlastných kolegov. Ešte raz sa vrátim k zmluve, ktorá bola podpísaná s firmou Bonul na 4 roky na sumu okolo 27 miliónov eur. Pritom predošlé zmluvy s touto firmou boli podpísané na oveľa nižšie sumy. Nech nám kompetentní vysvetlia ten astronomický rozdiel. Im sa dokonca, im sa dokonca túto zmluvu neráčilo ani zverejniť. Pritom zamestnanci Bonulu robia stále v takom istom počte, a za také isté mizerné mzdy ako pár rokov dozadu. Len, lenže stále pribúda viac a viac ľudí, ktorí túto skorumpovanú firmu pretláčajú do pozícií, aby ovládla v strážnej službe skoro celé Slovensko. A sú to bohužiaľ ľudia, ktorí zastávajú najvyššie politické funkcie v našej skorumpovanej krajine. Takže nám je úplne všetkým jasné, že týmto ľuďom sa za to treba nejako zavďačiť. A to sa vždy dotkne nás, obyčajných ľudí, ktorí sme na spodu, pre nich spodina. Ja si pamätám časy minulé v úplnej miere a môj názor je taký, že v tom období si zamestnanca, ktorý už odpracoval v podniku nejaký ten rok, zamestnávateľ veľmi vážil a, taký, a takisto ho aj adekvátne finančne aj ohodnotil. V každom podniku bola zaužívaná tzv. forma odmeňovania podľa odpracovaných rokov. Čím dlhšie u podniku robil, tým aj viac zarobil. Bohužiaľ, ale toto pravidlo v tomto našom demokratickom zriadení neplatí. Zamestnanci nemajú žiadnu hodnotu, sú len čísla a tie čísla sú väčšinou rovnajú nule. Vysoko ohodnocovaní sú len kindermanažéri, ktorí o riadení podniku nemajú žiadne poznatky a o praxi sa nedá ani hovoriť. Zamestnanci sú na každom kroku ponižovaní a dohonestovaní. V prípade, že sa niekto ozve, hneď na to majú odpoveď, že miesto neho príde ďalších 50. Inú odpoveď ani nepoznám. Ľudia sa boja ozvať, lebo majú strach, že prídu o tie svoje finančné podim, podimenzované miesta. Demokracia nám priniesla aj rozpad mnohých veľkých podnikov, ktoré sa doslovne rozkradli a tým pádom sa znižila zamestnanosť. A toto zneužíva každý zamestnávateľ. Ľudia robia za minimálne mzdy, z ktorých sa absolútne nedá žiť a sú radi, že majú prácu. Neviem, ako by sa tvárila tá druhá strana, keby sme si vymenili svoje pozície čo len na jediný mesiac a ukázali nám všetkým, ako sa dá z týchto žobračeniek vyžiť. Oni majú mesačné platy, ktoré obyčajní smrteľníci zarobia za obdobie 3 až 4 rokov a o odmenách, ktoré si neustále nadejlujú, ani nehovorím – Zamestnanci pošty toto slovíčko už ani nepoznajú. Na veľa sa nájde doslovne pár drobných, ktoré sa rozdelia zamestnancov pred Vianočnými sviatkami, ale je to úplne smiešná suma, lebo odmena za celoročne vykonanú prácu vám možno vykrie nákup, kolekcie a saloniek na Vianočný stromček. To všetko svedčí o tom, že, nás, že náš zamestnávateľ nás doslovne má za odpad. Takisto sa ešte vrátim k zmluve s Typosom, za ktorou takisto figuruje istá finančná skupina. Ide ma doslova rozhodiť, keď mi kolegovia povedia, že na príkaz vedúcich si musí každý jeden zamestnanec každý mesiac kúpiť produkty Typosu, ako sú napríklad žreby v hodnote 10 eur. Tento príkaz je ústny a samozrejme, že kontrolovaný. Na papier ho nikto nevydá. Tak isto naša skvelá pani hovorkyňa vehementne dementovala informáciu o našich Rómoch, že keď preberajú sociálne dávky, musia si kúpiť žreby. <clears throat> Typosu. Samozrejme, že toto všetko je pravda, lebo pracovníčky pôšt ich musia do toho nútiť, aby bol splnený plán, ktorý máme so spoločnosťou, spoločnosťou Typos. Takisto sú nepochopiteľné odpisy energií. Pracovník pošty po svojom vyčerpávajúcom pracovnom čase bol nútený doslovne za pár ponižujúcich šupkov chodiť odpisovať plyn a elektriku. Na porovnanie len malý príklad. Pracovnička, ktorá odpisuje určitý rajón, napríklad dedina, dostane za tento výkon sumu cca 25 eur. Popri tom <clears throat> strávi niekoľko poobedňajších až večerných hodín. Keď túto činnosť vykonával zamestnanie z elektrárni alebo plinárni, tak mu bola vyplatená suma cca 250 až 300 eur tak si o tomto všetkom urobte úsudok sami. Ďalej je tu strašia, ktorý sa volá Poštová banka. Všetci zamestnanci jej majú plné zuby. Lebo či priehrádkový pracovník, či doručovateľ je doslova nútený ponúkať a uzatvárať produkty Poštovej banky, ktorú takisto vedie finančná skupina. My všetci to považujeme za otravovanie zákazníkov. Pošta si sama odráza svojich zákazníkov. Určite nikoho nebaví počúvať, keď si príde podať list, aké produkty by mohol od poštovej banky využiť. Na všetky tieto produkty majú zamestnanci Slovenskej pošty nastavený mesačný plán a to v takej miere, že sa to nedá splniť. Čo nám z toho vyplýva? No to, že zamestnávateľ buď kráti, alebo vôbec nevyplatí zamestnancov prémiový ukazovateľ. Toto som len spomenul v krátkosti. Prakticky praktiky, ktoré sa na Slovenskej pošte dlho, dlhodobo zaužívané. Keby som mal spomenúť všetky, tak tento rozhovor by bol podstatne dlhší a preto sme sa konečne rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť stretnutiami, ktoré sa konalo v Bratislave 18. apríla pred Ministerstvom dopravy, telekomunikácií a pôšt a nasledujúce bude teraz sobotu 23. mája pred budovou Slovenskej pošty v Banskej Bystrici. Naše skvelé vedenie zareagovalo na prvé stretnutie tak, že naša pani hovorkyňa nám v médiách oznámila, že v roku 2015 nám budú zvýšené platy v priemere cca o 5 eur. Takže všetci vidíte, za čo nás majú. Pre nás je, to rieš- je toto riešenie výsmech. Preto chceme ďalej bojovať za zlepšenie našich pracovných a plat- platových podmienok, aby sme už konečne mohli začať žiť ako ľudia a nie ako spodina. Všetko? Áno. <laughs> Milo, tak takto, že ja keď som sa ťa Marian spýtal, že čo doviedlo zamestnancov pošty k tomu, že sa zrazu postavili a ozvali, <laughs> tak čakal, Teraz že, si získal že, že, tak, že, že, že, tak, že 3-4 vety povieš a ty si vytiahol papier pripravený a všetko si to zo seba vysypal. Dobre, to si dobre urobil, lebo však podľa mňa sa nájde nejaký poslucháč. E, nie, že by som vás niečomu navádzal, ak to neurobíte vy, tak to spraví ja, že ja si toto vystrihnem. A samozrejme, že niekde tu, tu, tento tvoj prejav zavesíme na internet, aby si to ľudia mohli ešte raz vypočuť. Samozrejme, ale aj samot, samotnú reláciu budú môcť počúvať, pretože sa objaví v našom archíve. Ty si spomínal veľa vecí, ja som si to, ako si to čítal, tak ja som si rýchlo robil poznámky, že na čo všetko sa ťa budem musieť opýtať, lebo to bolo tak ako v skratke povedané a teraz my vlastne budeme mať akoby, mám to zapísané, Budeme mať akoby priestor teraz počas týchto dvoch hodín sa možno aj trošku podrobnejšie týmto veciam povenovať. Samozrejme aj spolu s vami, vážení posluchači, niekto nám už napísal mail. Ak chcete, môžete na to zareagovať, lebo nie je to otázka, skôr taký názor, ktorý nám poslal Miroslav, že chceli sme zmenu, tak ju máme. Toto je všade, v každom závode, v každej firme, je to celoslovenský problém. Je to na úradoch, je to vo vláde, je to naozaj všade. Potrebujú vyhnať ľudí zo Slovenska alebo ich úplne zničiť a uštvať. Toto nám napísal náš poslucháč. Môžeš napríklad aj ty, Milan, lebo ešte zatiaľ si ne, ne, ne, ne, nezasiahol do tejto relácie. Možno, že názor na tento mail, že cítiš tak nejak podobne, alebo skôr ano, to vnímaš, že toto je len tak problém pošty a inde sa to možno až takto výrazne neprejavuje tie negatíva. Tento poslucháč to má pravdu, lebo toto ako je to prakticky všade, čo sa týka celého Slovenska to nie je len akože poštári, ale my sme chceli ako vyjadriť tú nespokojnosť, akože človek už robí nejaký ten rok a vidí to, ako to ide a prečo to tak ide a musí to tak byť a proste nemusí byť. Mm. Nie, určité skupiny môžu, druhý nemôžu. Proste je to tak a ten poslucháč to vyjadril s tým, že keď povedal, že je to pravda s tým, no, že prakticky čo sa týka, je to všetko akože o tých peniazoch, hej, Mm. Ale tá nespokojnosť tých občanov, len si myslím, že ako tí občania, alebo už poštári, alebo druhé prevádzky, druhé podniky. Buď majú strach, alebo sú k tomu lahostajní. Neviem to pochopiť. Mm-hmm. Marian? No, ľudia majú strach preto, lebo nie je to práce a, a toto je hlavný dôvod, by som povedal. Lebo sa boja aj o tú níz, nízkoplatenú prácu. Dobre, keď keď si s ním začal, však vy ste sem prišli, e, my sa tu môžeme hrať na to, že ja vám tu nepoviem vaše prezviska, a nikto nič nezistí. Samozrejme, že zistia, samozrejme, že vedia. A teraz, že... No a vy sa nebojíte? Nie. Prečo? Že môžete prísť o no, robotu, no, o prácu, o peniaze. prísť no. za takúto robotu, za takúto mzdu si nájdem hoci kde. Ja si myslím, že sa nestratím v živote. No, ja chcem ešte teda Milan, že ty nemáš strach teraz tu takto rozprávať, že, lebo vieš, lebo ľudia povedia, že však dobre veď, ale tak aspoň niečo mám, že ešte aj o to prídem, no čo budem robiť. Ja no. ešte poviem, no, že ja som mal kopu ponúk ešte pár rokov dozadu odísť od slovenskej pošty, ale som to neurobil, lebo som chcel ostať podniku verný. A tu je výsledok toho, tej vernosti. Mal som možnosť odísť na dvakrát, no na dnešnú dobu možno 2,5 krát lepšie plateného miesta. Hmm. A ne, nespravil som to, lebo v tej dobe ešte tá pošta fungovala a pocitovali sme to aj na tých odmenách, takisto aj na platových podmienkach. Ale teraz sa to nedá povedať. Čiže teraz by si už neváhal? Teraz by som neváhal ani minútu. Hmm? Ale tá, taká ponuka už není teraz. <laughs> Toto. Milan? Je to prakticky, to není akože odvaha, ale to je zúfalosť, by som povedal. Že človek musí takto ísť, aby sa to niečomu napravilo alebo niečomu sa zlepšilo proste. Není to odvaha, je to zúfalosť. Uh, predsa len, ale ste tu len vy dvaja, ktorí prišli. Uh, cítite, možno skôr ako teda pôjdeme k tým jednotlivým problémom, tak aspoň o tomto trošku s vami chcem porozprávať, že cítite podporu vašich kolegov v tejto chvíli, alebo cítite sa skôr možno osamotení a, a vaši kolegovia vám tak možno niekde z úzadia v tichosti len držia palce? No myslím, že určite väčšina kolegov je s nami, aj keď fakt niektorí sa k tomu stávajú, ako keby sa ich to netýkalo. A preto by som ich tiež chcel všetkých vyzvať, nech sa už konečne zabudia. Však nebudeme tu my bojovať za všetkých. Týka sa to aj všetkých ostatných, koľko je nás. Lebo najlepšie je sedieť doma v teplej obývačke a čakať, čo tí druhí za neho vykopú. A to takto by nemalo fungovať. No, vy tu nie ste prví, kto tu ide rozprávať o niečom takom, že čo mu vadí na jeho firme, respektíve na organizácii, inštitúcii, kde pracuje. Už sme tu mali viackrát zdravotné sestry, mali sme tu učiteľov, mali sme tu dopravcov nespokojných a mnohých iných ľudí, ktorí štrajkujú. A vždy sa akoby opakoval ten istý scenár, že oni hovoria, že no museli sme my prísť povedať, lebo kolegovia síce tiež šomrú, oni, oni to takisto vidia ako my, však za zavretými dverami ti povedia ešte horšie veci, o ktorých viem ja, ale že keď im poviem, že, že vieš čo, však dobré, tak poď so mnou, musíme s tým niečo robiť, lebo ak si my nepomôžeme, tak nám nikto nepomôže, tak vtedy akoby vidia, že, že a, nie, to, jo, toto nie, tu sa ten človek stopne, sekne a povie, vieš čo, áno, máš pravdu, ale s mojou, mojou pomocou nepočítaj, lebo vieš, ja mám proste teraz aspoň takú robotu, akú mám a keby som si otvoril zobák, tak aj o tu môžem prísť. Tak to som sa chcel spýtať, že či podobné veci aj vy zažívate. Áno, či... presne, presne také, také isté veci sa dejú aj u nás. Hej, toto. A ja si myslím, že sa nás to týka úplne všetkých, koľko nás je, nás vyše 14 tisíc. A je to hamba, keď sa nás v Bratislave nazbiera nejakých 800 a som teda veľmi zvedavý, že koľko sa nás zúčastní stretnutia v Bystrici. Dúfam, že to bude v honejšom počte, lebo my potrebujeme ukázať silu, že v nás je sila. Takže to číslo, lebo to som sa ťa chcel presne opýtať teraz, že to číslo 800 vnímaš ako pozitívne, či skôr ako negatívne, že, že takže už si vlastne odpovedal, že je to skôr malá, malá no, čiastka. Skôr je negatívne. Tam. Teda. Ja som predpokladal, že tam bude viacej ľudí, hlavne ľudí z Bratislavy, ktorých tam mohlo byť podstatne viac. Hm. Takisto aj teraz, keď sa informujem po jednotlivých mestách, že v akom je to stave, ako sú ľudia naladení, tak som pre, prekvapený veľmi Žilinou, ktorá absolútne spí, ako keby sa ich to vôbec netýkalo. Ja neviem, tí ľudia sú zrejme spokojní, tak ja by som im potom odporúčal, že nech robia ďalej za tie isté platy, keď sa ich to netýka a nech sa zvýšia platy len tým ľuďom, ktorí sú nespokojní. Takže Žilina spí, ktoré mesta naopak sú hore, zobudené. <laughs> V ktorých no. mestách naopak máš pocit, že to funguje, že poštári, respektíve zamestnanci pošta začínajú ozývať? Predpokladám, že medzi tých, čo spia, sa môže zaradiť aj východ, lebo v stade nepočujem žiadne odozvy. Predpokladám, že tak Bratislava je prebudená, Banská Bystrica tiež. A o ostatných mestách veľmi nemám informácie. Mm-hmm. Ale uvidíme výsledok, ktorý bude v sobotu reálne. Takže Bratislava, Banská Bystrica, to nás teší, že to zase vychádza táto aktivita z Banskej Bystrice. Je to také revolučné mesto, máme to už aj v histórii zapísané, takže je to výborné, že opäť, partizáni, nie? Je to výborné, že to opäť vychádza zo stredného A Slovenska. sídlo pošty je na Partizánskej ulici. Tak... Áno, veď, e, veď hlavný stan pošty vlastne sídli tu v Banskej Bystrici, to ešte mnohí ľudia ani nevedia, že to bola ešte vlastne Mečiarová decentralizácia. Myslím, že on to chcel tak ako rozťahnuť po Slovensku, takže sídlo hlavné tu má pošta, e, Lesy Slovenskej republiky, takisto myslím daňový úrad, takže my tu máme niekoľko tých ano. hlavných stanov a pošta je jedným z nich. Milan, tvoj pocit, ty si predpokladám tiež bol na tom proteste pred mesiacom. Uh, tých 800 ľudí tiež vnímaš ako veľmi nízke číslo, alebo si naopak možno na rozdiel od, uh, od Mariana hrdý na to, že aspoň teda tých 800 poštárov alebo zamestnancov sa tam proste objavilo a prišlo? Bolo to akože určité sklamanie, ale bol som rád, že prišli aj títo ľudia, ktorí tam boli. A myslím si, že ľudia ako, ako keby nevedomky išli do niečoho proste a boja sa povedať niečo a myslím, že sa to zmení a že sa to trošička rozprúdi a pôjde to, ako to má ísť. Povedal to Zdenko Jonek, však sme si ten e, úvod púšťali tu, že on má pocit, alebo chce veriť tomu, že sa po tejto protestnej akcii pohnú ľady. Tak pohli sa aspoň trochu. No pohli sa akurát tým spôsobom, že vlastne e, začalo ísť sa e, nejaké veľké zmeny na poštách, ktoré boli, nastav, volá sa to nastavovanie pôšt a vlastne bolo to stopnuté, neviem dokedy to bude stopnuté, kedy sa to bude realizovať ďalej, lebo to bol úplne jeden veľký nezmysel, takisto. Ďalej sa stopli tieto odpisy elektriny a plynu, lebo naši manažéri chceli zakomponovať do pracovnej náplne našich doručovateľov. Čiže už nerobíte tie odpisy? Za, ktoré... Zatiaľ je to stopnuté, neviem, Aha. ako to bude pokračovať ďalej, lebo bolo to myslené tak, že sa to zakomponuje do pracovnej náplne týchto ľudí a budú robiť za tie isté žobračenky, ako robili, plus ešte toto budú mať v tej náplni práce. Takže mhm. u nás takisto na pošte sa už spravila jedna ďalšia vec, keď šoférov vlastne použili aj ako závozníkov a pritom bereme čím ďalej menšie platy. Lebo niekedy dávno som mal na každú vozbu, na ktorú som šiel, človeka, ktorý nakladal a vykladal náklad. Teraz všetko šofér... Si mal tzv. závozníka. Áno, závozníka. Hm. Teraz vodič všetko robí absolútne sám. Je tam aj maximálna zodpovednosť, či to, či to je na ceste, či to je za prepravu. Však nevozíme banány ale nie sme za to zaplatení. <clears throat> Takže niečo sa pohlo pozitívnejším smerom, respektíve blízko ale, ale, ale, ale veľmi málo. Veľmi, veľmi málo. Veľmi málo. Uh, dobre, to... ešte dáme jeden mail. Čo že 40 minút sa už rozprávame, to je neuveriteľné. Čo by <laughs> ste nepovedali, že pomaly hodina za nami. Uh, Jakub vám napísal, keď teda sa bavíme o tom, že či prišli poštári potvoriť v, do, v dostatočnom množstve alebo nie, či sú súdržní alebo nie, tak píše takúto vec a Pýta sa vás, dobrý deň, prečo na každom proteste, či sú to poštári, sestričky, dopravcovia, živnostníci, hovoria, že už teraz treba sa spojiť a žiadajú ostatných skupinových protestantov, aby prišli na ten ich protest. A prečo takíto žiadatelia o podporu nejdu podporiť inú skupinu protestujúcich, a to aj bez vypočutia žiadosti? Rozumiete tejto otázke? Rozumiem. Dobre, no tak môžeš Ja si myslím, že by sme sa mali navzájom podporiť za, nezáleží na tom, z akej skupiny tí ľudia pochádzajú, ale mali by sme sa podporovať celé Slovensko. Hmm. Nielen určité skupiny, lebo v jednote je sila. A tento problém, ktorý máme aj my, sa týka doslovne celého Slovenska. No, len Jakub sa pýta, že, že dobre, že však vy ste teraz akoby v prúsere, tak chcete pomôcť iných e, sestriček a podobných, tak či vy ste boli podporiť, keď mali zase oni problém, že či vy ste ich podporili na štrajku a niečo podobné, vieš? Toto ja sa pýta, či sme boli. No, no, respektíve ani nie, že či ste vy konkrétne boli, ale skôr ho tak trápi, že vždy sa len jedna skupina, ktorej sa v tej chvíli nejak krivdí alebo cíti krivdu, tak tá vtedy volá po, a potom, aby sa aj tí ostatní zapojili z iných ja. oblastí, takže či ja s Jakubom úplne súhlasím. Ja, ja si myslím osobne, že tu stačí morálna podpora, lebo viem, že niekedy ľudia odsudzujú tieto veci, napríklad si povedia, čo títo blbí, poštári chcú, mm. ale pritom je to, pravím, ako problém celého Slovenska, takže navzájom by sme sa aspoň morálne mali podporovať všetci navzájom. Milan, chceš k tomu niečo dodať? Ja si myslím, že je to tiež tak, že človek sa nezúčastní ako na týchto veciach, ale tá morálna podpora je to niekedy viacej ako tá osobná podpora a myslím si, že malo by to byť, má pravdu ten Jakob s tou, s tou otázkou, chcelo by to, aby tí ľudia prakticky všetci šli. Nejde o to, že my sme niečo začali s poštármi alebo čo, ale proste komplet. Všetci. No, faktom je, je, faktom je to, že nám na Slovensku to hádam sa na tom zhodnú mnohí, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvajú. v poslednej dobe nám pribúda na Slovensku prípadov, kedy sa ľudia búria. No ako proste tie štrajky pomaly sú na dennom poriadku, vždy samozrejme niekto iný ale je tu proste niečo, že, že, že pribúda množstvo rôznych, uh, eh, ob, rôznych ľudí, alebo teda ľudí z rôznych pracovných oblastí, ktorí začínajú dávať najavo svoju nespokojnosť. To znamená, že niečo sa naozaj musí v tej spoločnosti negatívne diať, keď na druhej strane proste pribúda počet nespokojných ľudí. To je, tu ako proto, proste o tomto hovoriť zrejme Ehm, tu sa asi zhodneme, že proste tu niečo nie, nesedí, lebo tých ľudí je stále viac a viac. Otázka je, že ako, ako teda tie všetky skupiny dať nejak hromadne dokopy. Ja ne, teraz neho, nevolám po generálnom štrajku ani niečom podobnom. Možno len tak spojiť ich ako, akoby do takého naozaj morálneho spojenia. Máme posluchača na telefónnej linke, uvidíme s akou otázkou. Dobrý deň. E, dobrý podvečer. Nech sa páči. E, tu je nezávislý analytik Marek Sprešova. Ahoj Marek. Uh, ja by som sa chcel spýtať, máte tam dvoch poštárov. Uh, eh, môžem sa spýtať, z ktorej oblasti Slovenska sú? Jasné. Z ktoré, eh, odkiaľ ste? Z Pánskej Bystrica. Aha, jasné. Uh, vy ste tuším, že spomínal, uh, neviem či obaja alebo jeden z vás, že robíte tzv. kuriérov. No my konkrétne nerobíme kuriérov, ale sme tam hovorili o kuriéroch. Oni robia šoférov na tých uh, dodávkach, ktoré vozia balíky, mm, listy a takéto veci. Áno, na tých žltých. Uh-huh. Ja by som sa chcel spýtať, že uh, vaši hostia, zhruba akom platovom rozmedzi sa pohybujú ich platy a že čo je pravdy na tom, že väčšina zamestnancov pošt máka za 500 a menej eur. Ja osobne 35. rok mám 500 eur základný plat. Základný znamená v hrubom. V hrubom? Základný plat. Čo to je základný plat? Čo si po tým môžeme predstaviť? Ešte plus k tomu máš potom nejaké odmeny, niečo, či, čo ti navýši mzdu, alebo proste dostaneš hrubom 500 eur na, na ruku, v čistom, ako to je? Ako? Asi tak. Ako? <laughs> A môžem sa spýtať, máte aj nejaké benefity alebo nejaký nárok na nejakú dovolenku? Benefity absolútne žiadne. Absolútne. No, no to myslím úplne vážne. Absolútne žiadne benefity. Dostaneme jedine lístky nápojové v lete, a to v hodnote 10 centov. 50 centov. Alebo 50 centov. To, to je celý benefit Slovenskej pošty. Dobre počujete. Uha. No. Tak toto je teda riadny brutál. No to je, tiež si myslím. Za to sme sa aj ozvali už konečne. Ja som veľmi rád, že ste prišli, pretože chcel som sa vás spýtať na niekoľko týchto otázok, ale hlavne ma zaujímalo tie platové. Ja by som sa ešte takto chcel spýtať, že e, podľa vás, prečo e, nie je napríklad odozva aj z východu, lebo však ja sám som východňar, hej, však sa vlastne k tomu hlasím. A zároveň by som sa vás chcel spýtať, že e, neuvažovali ste vy, a e, tak ako sa vás pýtal poslucháč, e, nad nejakým generálnym štrajkom, čiže všetky nespokojné skupiny, že by ste sa zišli, bolo by vás povedzme, že 150-200 tisíc a že by ste šli do ulic. No, s tými štrajk, tým štrajkom musíme byť opatrní na Slovenskej pošte, lebo my, nám to doslova zamestnávateľ zakotvil do kolektívnej zmluvy, že ne, nemôžeme vôbec štrajkovať. Takže zamestnávateľ si takto ošetril svoju kolektívnu zmluvu a už asi vedel dobre prečo. A kedy sa to, Mare, e, ešte ostaň na linke, samozrejme ja len dám doplňujúcu otázku, že, že a kedy sa to do tej kolektívnej zmluvy dostalo, ten, tá, tento bod, že vy, zamestnanci pošt, nemáte právo štrajk, nemôžete štrajkovať, to kedy tam prišlo, kedy to? To bolo pri podpísaní poslednej kolektívnej zmluvy, neviem, bola podpísaná asi v roku 2013. To je asi tak dva roky dozadu, hej? Áno. A tam už to bolo obdobie, kedy už povedzme sa začínali niektorí zamestnanci búriť. Pýtam sa to preto, že hľadám tú príčinu, prečo sa to tam dostalo dostalo, že či už mohlo vedenie cítiť, že v budúcnosti by mohol byť problém, tak no. sa takýmto spôsobom tomu chcel vyhnúť. Na túto otázku by možno vedel odpovedať naš, naše vedenie, lebo to zrejme už s tým počítalo, tak si to takto ošetrilo. Čiže ty to vnímaš takto, že ja ten bod sa tam nedostal náhodou, ale že už cítili, že sa na pošte blízka na horšie časy, že zamestnanci budú vystrkovať rožky. Určite, hej. Takže cítiš to tak, že sa to tam dostalo účelovo tento bod, že nebudete môcť v budúcnosti Samozrejme. štrajkovať. Marek, tvoja ďalšia otázka, ak ešte máš? w tej to chyba już nic nie napada. Dam Dobre. Ak ti napadne, samozrejme nám zatelefonujú na číslo 048 381 0101. Maj sa pekne, ahoj. Okay, ahoj. A to je samozrejme výzva aj pre vás ďalších, ktorí túto reláciu počúvate a chceli by ste sa mojich dvoch hostí dnes e, niečo opýtať. E, môžete nám zavolať najlepšie na toto číslo 048 381 0101 alebo napísať mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne reagovať na Facebooku alebo na našej internetovej stránke Eh, platí to, čo som povedal, ak teda aj vedenie možno Slovenskej pošty túto reláciu počúva a má pocit, že sa tu hovoria blúdy a nepravdy, takisto môžete využiť túto možnosť telefónneho čísla alebo mailu a napísať a dať veci na pravú mieru, prípadne odpovedať, eh, keď aj tu Marian hovorí, že toto je otázka na vedenie, tak tak môžete odpovedať, prípadne nám dať vedieť a určite dohodneme nejakú reláciu, kde budete môcť takisto aj vy vystúpiť. A ja ešte chcem predsa len k tým platom, lebo mne to nesedí, že, že čo je to 500 eur základný plat? To je plat v hrubom, Vieš, že ty dostaneš 500 eur na ruku, ako sa to hovorí, na ruku v čistom. To určite nie. No, čiže ty dostaneš 500 eur, ale z toho ešte odvody, no, blbosti, niečo, áno, takže, áno. takže reálne na ruku... 440 eur. Tak, toto som chcel áno. počuť. Milan? Áno, to isté, je to prakticky. Čiže po 35 rokoch práce na pošte dostaneš zhruba 450 eur. To je hru, hru, úplne skvelé, však? Na ruku. Dobre. Opäť poslucháč na telefónnej linke. Dobrý deň. Dobrý. Zdravím chlapcov z Banskej Bystrici a chcel by som sa ich spýtať, e, lepšie povedané pripomenúť im degresívne a progresívne prémie. Ako to hodnotia? Degresívne a aké? Degresívna a progresívna. Aha, a vy, viete, o čo ide, hej? To je vynikajúca vec, ktorá vznikla na pošte. No, jasné, to proste už väčšiu hlupo som ani nevidel. No tak nám povedzte, čo to je, to netuším ani, že o čo ide. No, Marian. No. Alebo Milan? Čo to je? Ja pro, v podstate ja neviem, ako to je delené, tá progresívna, degresívna, že čo vlastne to obnáša. Len proste, aj keď boli normálne prémie, takisto nám náš zamestnávateľ siahal na ne bez upovedomenia. Každý mesiac nám, každému z nás odobrali 4-5%, čo je dosť, keď, bolo, keď celé prémie boli 20% čo sme aj upozornili pána generálneho riaditeľa, sme napísali dopis, podpísali sme sa všetci vodiči a budete alebo nebudete veriť, čakali sme dva mesiace na odpoveď, kým nám nejakí naši páni právnici odpovedali, že proste všetko je tu zákonné. Tak ja už neviem, kde je ten správny zákon. E, poslucháč, predpokladám, že tiež zamestnanec pošty? Čo nie? Halo? No, dobre, takže vy, vy, vie, vy viete, že o čo ide, tak čo, to tam, čo sú to tie, tie, tie, tieto regre, pro, progresívne a regresívne, to o čo ide? Čo sa... no, no to nám nikto nevie hm, vedenia vysvetliť, že čo to sú vôbec za prémie. No proste je to bol kto, to kto to vymyslel, jaký špekulant. No dobré, ako sa to prejavuje v praxi, tieto prémie? Že vám čo, čo, čo, čo keď, keď to, lebo vy to kritizujete ako niečo blbé a nerozumiem doteraz, že čo je na tom blbé, že čo, ako vám to uškodilo, tieto prémie, v čom? No, uškodilo nám to v tom, že no, najprv boli prémie 20%. Ano. Aj keď nových zamestnancov prijímajú, tak pri pohovoroch im hovoria, že keď nastúpia na poštu, uh-huh. majú 20%. Áno k základnému ale platu. Áno, ale áno. skutočnosť je iná. V momente, ako nastúpi na poštu, má 12%. No, a teraz týchto 12% nejaká mudrá hlava v kancelárii vymyslela progresívne a degresívne prémie. To je podľa môjho názoru prvá zložka je do 100%, keď sa splní plán a tá druhá keď sa splní nad 100%. Ale nikto to nevie vysvetliť, že kedy sa splní tých 100% a kedy je nad 100%. Dobre, takže ja ešte, aby som si v tom spravil poriadok, sa spýtam. Kedy si to bolo tak, že ste dostali automaticky 20% prémiu k platu? Taký to bol kedysi stav, áno, hej? Áno, áno. No, dobre. A potom áno. niekto prišiel... A potom sa čo stalo, že z 20% boli len 12%? Čo sa udialo? No, lebo nám zvýšili plat, základné platy o 2,5%, tak vtedy toto nastalo, že nám znižili prémie. Však súhlasíš so mňou. Áno. Ja, čiže tak na jednej... Bola... Aha. No, na jednej strane nám dali a na druhej zobrali ešte viacej. Čiže ste... Odbory podpis, Áno, no, no, no. Odbory podpísal... Môžem? Môžete, jasné. No, odbory podpísali so zamestnancom, so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, kde sa zaviazali každý rok zdvihnúť plat o 10%. Uh-huh. Mhm. Ale z tých 10% išlo 3% do základu a 7% akože do prémií. Uh-huh. Ale tých 7 išlo okamžite dole. Dobre, čiže, čiže, čiže mi to vychádza tak, že vám bolo ďaleko lepšie v tom starom systéme, ano. kde ste dostali nejaký ano. základný plat a plus 20% prémiu, potom niekto prišiel a vymyslel, že urobíme mi to inak, my vám ideme zvyšovať platy, tak vám zvýšime o nejaké percento, ale o ďaleko vyššie percento vám uberieme na odmenách, Čiže ste podľa nového systému išli do mínusu, dole. Že ste strá- začali strácať na výplate, tak? Áno. No, toto som chcel zistiť. A teraz a teraz ešte je to komplikovanejšie tým, že ešte niekto myslel regresívnu a progresívnu a to už ani pán Boh tomu nerozumie, že čo, no, o čo nie. ide, ale výsledok je ten, že máte ešte zase menej. Takto? Áno. No, dobre, tak už teraz tomu rozumiem. Dobre. Tak e, ešte nejaká otázka, či... Nie, len držím chlapcom palce a dúfam, že sa 23. stretneme v Určite sa stretneme. Určite. Dobre, tak ďakujeme Dobre, veľmi pekne. Sa. Ďakujeme veľmi ahoj, pekne ahoj. prvému odvážnemu zamestnancovi pošty, ktorý sa popri tých dvojich, mojich dvoch hostiach štúdiu odvážil aj teda zatelefonovať a ja verím, že takých ľudí bude dnes viacej. Či už teraz ste len poslucháčmi Rádia Slobodný vysielač a z nič nemáte, tak samozrejme aj vy nám môžete volať, ale je fajn, keď sa zapoja aj ľudia, ktorí v tejto firme pracujú a budú možno chcieť nejakú otázku položiť, prípadne sa s nami podeliť o nejaký poznatok. Marian, ty si chcel ešte reagovať? Ja ešte by som niečo chcel povedať, že zažili sme aj také veci, že nastúpil nový pracovník a dostal vyšší, vyšší základný plat ako starý zamestnanec, tak sme sa pýtali, ako je to možné, tak nám bolo vysvetlené, že to je podľa nového. Lenže doteraz mi nikto nevie definovať to slovičko, čo je to nové. To som sa nedozvedel ani do terajšej doby a už je to dosť dávno. Mm. Halo. Áno, už ste na linke, dobrý deň. Počujeme sa, halo. Prajem, pri telefóne tiež, poštárka, keď poštím. Um, počúvam vašu debatu, uh, takže chcem len podotknúť, Slovenská pošta nemá na platy zamestnancov. Príjma ďalších 30 riaditeľov pre nového operátora Svanu, um, ehm, ktorých bude platiť úplne inými peniazmi, ako platí obyčajných rádových zamestnancov. Um, namiesto 30 manažerov urobili 130 piatich manažerov, to nám bolo povedané na školení. E, takže len chcem podporiť pánov, ktorí našli odvahu a prišli k vám do štúdia, že určite z tej žiliny niekto príde, aj keď nás bude možno málo, ale určite sa stretneme v Banskej Bystrici. Hmm. A, e, a môžete nám, nám ešte vysvetliť, ktorí týmto veciam vôbec nerozumieme, že čo ste to povedali, j'ai pošta nemá na výplaty, ale pri tom, že... Nie, že nemá na výplaty. Oni nám tvrdia, že nám, že nám nemôžu dať viac. Aha, no. Ale pritom majú na prijatie ďalších 30 riaditeľov SVANu. To je nový operátor, to som chcel, ktorý no. bude fungovať, hej, ktorý bude fungovať na Slovenskej pošte. A no, pritom, pritom určite vedúci pošt budú preškolení, e, takisto ako aj doručovateľie a priehradkoví zamestnanci. Každý jeden bude musieť prejsť týmto školením. Takže nechápem, na čo nám bude 30 nových riaditeľov. Mm-hmm. Čiže, čiže Slovenská pošta bude mať akoby nového mobilného operátora? To, tak, lebo to som nerozumel. A v, rám, v rámci tejto novej služby príjma nových 30 riaditeľov do vedenia a tí zase nebudú robiť za 500 eur, toto hovoríte, hej, že... No, to určite nie, to <laughs> určite nie. A tých 500 v hrubom možno znamená tak 420 v čistom. Hmm. Hej? Takže tí páni šoféry, ktorí robia klobúk dole za tie roky, ja tam robím niečo vyše 10 rokov, hej, um, kolegyňa chcela ísť teraz do predčasného dôchodku. Bohužiaľ, po 20 rokoch jej nevyšiel ani predčasný dôchodok 220 eur. Hamba v Slovenskej pošte. A vy môže... eur. No, ale dobre, že o tom konečne niekto nahlas hovorí, viete, lebo vy, ste, vy to viete, že v čom vy fungujete, len, len to bežný človek žijúci na Slovensku nevie, že, že vy proste máte túto výplaty pomaly rovnajúce sa minimálnej mzde. No, a... ja si srandu, že robíme za tisíc eur, hej, lenže to nie je pravda, no. A, a vy, vy nám môžete povedať, že, že vy pracujete, e, kde, teda, na, nemyslím ako miesto ani nič, ale na akej funkcii, teda vy ste za to pre, priehradkou? Nie, Vy ste funkcia poštár. poštár. A funkcia ke... poštár, um, ktorý ponúka produkty, ak neplní, dostane len základnú mzdu. No počkajte, tak ak... toto, toto ma zaujíma. To ste čo teraz povedali, že čo keď... Ak neplním plán. To čo znamená? neplním plán, neponúkam dostatočne žreby, oltu karty alebo Orange karty, um, prípadne poštovú banku, tým pádom idem len v základnom plate. Počkajte, že ja tak teraz ideme namodelovať situáciu, lebo ja, mne to trvá, kým ja isté veci pochopím, tak sa idem takto pýtať. Ja som radový dôchodca, ktorý čaká na svoj dôchodok. A teraz vy mi zaklopete na dvere aj s dôchodkom, vy mi podáte dôchodok, ale vy mi ešte máte niečo k tomu ponúknuť? Áno, áno, áno, môžem vám po, uh, ponúknuť, ak máte cez kvitančný list, tak vám môžem ponúknuť účet, samozrejme. Um, bohužiaľ, alebo <laughs> vďaka Bohu, sú ľudia, ktorí um, nechcú tento účet, hej, lebo na čo budú podporovať ďalšiu banku, hej, alebo bohatú banku, alebo uh-huh. jej, jej, jej um, ako to to poviem, vlastníkov, uh-huh. Mhm. GMT napríklad, hej. Takže títo ľudia nechcú žiadne produkty, bohužiaľ nemôžu si dovoliť ani kúpiť si ten žreb, im ponúknem. A tým pádom ja neplním a tým pádom idem len, uh, mám teda len základný plat. No a teraz, že, že dobre, že do, to chápem, a teraz, že čo by ste vy museli teda urobiť, aby ste normu plnili? To je nejako to vy, vyrátané, že koľko ľudí musí teda teda prejsť do tejto poštovej banky, respektíve koľko žrebov musíte predať? Máme určené napríklad kolo 150 alebo 200 eur niektoré pošty, e, koľko má, e, za koľko musí predať produkty, hej? Uh-huh. No takže ak ich nepredá, bohužiaľ. A také, a... Oni nám síce, pardon, ano? oni nám síce zdvihli platy o 11, o 15 eur, ale zobrali nám 60 eur z platu. Čo teda je pre, pre ak je žena alebo muž samoživiteľ, tak je to dosť. A teda, že tak, tak predpokladám, že vy ste ten nešťastník, ktorý neplní ten plán. Však predpokladám, mhm. že, že, že <laughs> sa vám v tomto smere nedarí. tak, a... lebo ak máte, pardon, ak máte na rajone viacerých ľudí, ktorí majú exekúcie, uh-huh. a, a, tak mu ponúknite ešte losy, hej, alebo teda tie žreby. No, pon, ponúkajte mu, keď vidíte, že nešťastník aj tak je, je na tom zle. Hej, takže nemáte ani odvahu mu ponúknuť, aby si kúpil os, ktorý mu nič ne, nevyrieši. Čiže radšej to potom riešite tým spôsobom, že vy prídete o peniaze, ako zma, si máte znepriemňovať takýmto spôsobom áno. situáciu. Dobre, keď teda ten plán nesplníte, tak to je mínus, ak si aká suma k platu. Okoľko prídete no, zhruba? Mínus približne 60 eur. Čiže tým, že ste nepredali dostatok žrebov napríklad, alebo veľa ľudí neprešlo, viac ľudí neprešlo vďaka vám do poštovej banky, tak jednoducho ale napríklad mne, mňa ako dôchodcu ste neukecali, aby som si dal účet no, do poštovej no, banky, ale, no. ale chodíte, musíte chodiť gumne s dôchodkom, tak <laughs> potom vy na tom budete trátiť, vy máte mínus 60 eur. Dobre, a dobre, to rozumiem. A teraz ešte jednu otázku mám na vás. A čo v prípade, keď, lebo ešte aj také, viete, za socializmu sa plán plnil nad 100%, to bolo, boli takí, čo plnili plány na 300%, tak keby sme našli takého šikovného poštára, ktorý by naopak plnil plán a plnil by ho trojnásobne, tak on by mal 60 eur krát 3 na výplate. Nie, Vieš, nie, že, že... nie, nie, nie, lebo čím viacej plní, ak prekročí ten plán, tak ešte aj tak dostane menej. Tým menej sa mu navyšujú tie penie. Nie, nie, nie to uh, akože priama úmera, hej? Aha. Nie je to priama úmera. Počkaj, čiže to, je, to, sú, to sú zaujímavé zistenia. Čiže vy, keď si no. neplníte plán, tak mínus príde, dosť veľký, mínus 60 eur. Aj keď si plníte plán a dokonca niekoľkonásobne, tak plus nemôžete rátať priamo úmerný plus k tomu. Plníte na 102, 20, no. sa vám to vyplatí. Ak splníte už na 150, už um, to už radšej nerobte. <laughs> to je strašné toto. No, takže tak. No, a ja som, viete, lebo ja som rozmýšľal nad tým, že ja nechodím teda často na tú poštu, ale som tam nejaký list idem odniesť E, a tak. A teraz mne to nikdy nešlo do hlavy, prečo mne tá pani pri tej prehradke, fur nejaké losy strká do rúk a pýta sa, či nechcem. A ja teda tie losy nikdy som nejak nemal chuť škrapkať. A, a furt no. s týmto na mňa vyletí, takže už teraz rozumiem, že to ona chuďatko nerobí, pretože by ju to nejak veľmi bavilo mne tie losy ponúkať, ale ona to má vlastne, ak chce mať nejakú aspoň akú takú serióznu mzdu, tak mi to musí núkať dokonca, dokonca sú aj vedúce, ktoré sa stali gamblerkami. Takže bohužiaľ, len aby plnila plány, tak sú gamblerky. Kúpi si celý balík e, žregov, no a, ale má aspoň splnené, má svetý pokoj. Je, tak poč- také... počkajte, že ona si kúpi za svoje vlastné peniaze. Áno, a má svetý pokoj. Ježiš Mario. No, Roboho živá. To si ona kúpi za svoje, aby naplnila plán, aby ju niekto... Áno, áno, sú aj také. Vieme aj o takých. Dobre, čo som chcela, to som povedala. Ďakujem pekne, Dobre. že ste ma vypočuli. Mm. Uh, páni, ktorí sú v redakcii u vás, tak určite sa stretneme v Banskej Bystrici. Ďakujem. Tešíme sa. Tešíme. Ďakujeme veľmi pekne, no. Tak toto boli zaujímavé informácie. O no, ja kto... by... No nech, nech sa páči. Ja by som ešte chcel niečo povedať k tým dodatkom, ktoré teraz dáva ju vedúce podpisovať svojim zamestnancom. Tam sa jedná vlastne o dodatok e, na zmeny a vlastne tieto dodatky fungujú tak, že zamestnanca preradia na inú pracovnú činnosť a v niektorých prípadoch sa stane, že pracovník ide o dve triedy dole, takže dodatok znamená to, že zamestnancom sa v podstate ešte tieto malé platy znižujú a o dosť veľkú čiastku. No ale počkajte, ale vy podľa, e, aspoň dúfam, že netrepem teraz, že vy podľa zákonníka práce preradenie na inú, iný typ činnosti, ktorý bude znamenať menšiu mzdu, musíte podpísať. To není len no, tak, že vás niekto... Podpísať, no, také... tak to nepodpíšte. Naj, to... najprv boli také vyhrážky, že kto to nepodpíše, môže od 1.6. počítať s tým, že má výpoveď. Takto sa stávajú naši vedúci k svojim podriadeným. Čože? Áno, <laughs> že, áno, že vy ste to museli podpísať pod hrozbou vyhodenia z práce? My, my konkrétne nie, ale pracovníci na poštách, čo sa, to sa týka doručovateľov, to sa týka pracovníkov kartovacích oddelení a teda a teda. A boli proste takto doslovne nútení podpisovať tie dodatky a bolo im povedané, že kto ich nepodpíše, od 1.6. mám výpoveď. Takisto, no samozrejme, že výpoveď bez náhrady odstupného. Takže to podpísali? No, nie, niektorí to podpísali, niektorí nie, ale som počul, že vlastne toto všetko sa zatiaľ zrušilo po tom stretnutí v Bratislave, tak mm-hmm. uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No, už len ten fakt, že to kedysi fungovalo, je dosť v tejto chvíli zaražajúci. Pretože... Sú to tlaky, tlaky, tlaky, tlaky zo všetkých strán. Proste tých ľudí chcú dotlačiť úplne k múru. No, to mailov veľa, ľudia volajú, pokračujte v tom, ale musíme si dať aj prestávku, lebo ja, ja to musím aj trošku spracovať, čo sa tu <laughs> všetko hovorí. Uh, tak, tak dávam tak, že, že pesničku, takú jednu, aspoň nech nás tá trochu odreaguje. A samozrejme po tejto hudobnej prestávke budeme v našej relácii spolu s Marianom a Milanom pokračovať. A, a budem veľmi rád, ak budete pokračovať aj vy v telefonátoch na čísle 048 381 0101 a takisto ak budete písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk zavináč Tak, Jaromír Nohavica nám zaspieval Stop! A my pokračujeme napriek tomu samozrejme ďalej a ja v tejto chvíli hľadám len toľko poviem skôr ako zoberiem poslucháča, lebo telefóny sa rozblikali, respektíve ten jeden, ktorý tu máme. Ja len poviem, že dnes sa bavíme o situácii na Slovenskej pošte, pretože mnohí z vás ste zachytili, že asi mesiac dozadu nespokojní zamestnanci pošt štrajkovali, potom mesiaci ako by ostalo ticho, no ale me sa to nejako nezdalo a práve preto, že jeden z nespokojných zamestnancov za mnou prišiel a prejavil chuť hovoriť, tak ho tu dnes máme. Tým človekom je Marian a spolu s ním prišiel ako taká posila aj Milan. Ja v tejto chvíli chcem vyjadriť veľkú vďaku tým poštorám, poštárom, ktorí nám tu dnes zatelefonovali a vyjadrili takisto svoj názor a verím, že ešte budete v tomto smere pokračovať ďalej. Opäť máme niekoho na telefónnej linke, takže príjemný dobrý deň. Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov aj vás v štúdiu. Ďakujeme. Ja by som sa chcel vrátiť k tej eh, téme eh, štrajku, ktorý eh, nejakým spôsobom títo dvaja páni odmietli, že tento štrajk im je zakázaný v kolektívnej zmluve, ale veď predsa v ústave je garantované právo na štrajk a ústava je najvyšší zákon štátu. Takže podľa mňa táto kolektívna zmluva, alebo tento bod v kolektívnej zmluve je protiústavný. Tiež si myslím, že tam viacej veci je protiústavných. Hm. Ale toto je možno, že dobrá pripomienka, ktorú hovorí poslucháč. Ja viem, že štrajk majú zakázané Dobre. rôzne silové zložky, policajti, vojaci a tak ďalej, ale Dobre, tiež som o tom nepočul, že by mali zamestnanci nejakej firmy, či už štátnej, alebo akej zakázaný štrajk. To mi celkom e, nesedí. Majú zakázané, e, no, majú zakázané napríklad cestričky a lekári, tie ohrozujú tomu život, ale čo ohrozujú poštári, to neviem. No, doručenie nejakého balíka, <laughs> že nepríde na čas. Ravských spoluobčanov asi. No. Tak uh, že, že, že čo? Že toto by asi bolo dobre dať nejakému právnikovi zhodnotiť, že či to vôbec niečo, tak, niečo takéto tam môže byť. No dobre, ďakujeme za túto pripomienku. Aj nejakú otázku? No, nech sa páči. Ešte by som e, chcel upozorniť e, poslucháčov, že nech si nemyslia, že tých 5 eur, ktorých zarobia títo dvaja páni, e, že má väčšina poštárov. Viem o tom, moja manželka je poštárka, tá mala, tá mala napríklad mala 320 eur výplatu na proteste v Bratislave, ktorý sa konal, e, som sa zúčastnil tiež. E, odozdával som tomu jednému odborárovi, neviem ako sa volá teraz ten pán. Pán Prelej. Spolu s tými desiatimi... Áno, áno. Tak e, spolu s tými desiatimi požiadavkami tak som odozdával aj výplatnú pásku jednej pani, ktorá ma o to požiadala a na nej bolo za celý odrobený mesiac suma 250 eur. Ja Kata- som skoro padol z dvoch. Katastrofa. Katastrofa. Rúznica. To je 250 no, eur zarobila poštárka, ktorá nosí... No, za prehradkou, hej. A za, poš- za prehradkou. 250 eur, však aká je teraz minimálna mzda na Slovensku? Ja neviem, či to už není tá úroveň. 380. 380 Čiže to, no. to už zarobí, akoby, tak sa potom asi oplatí radšej niekde doma no, sedieť. No, no jasné, ja, ja súhlasím s vami. My, ja v podstate vravím, že ešte som na tom platove dobre. Ja keď vidím tie ženy na pošte, aké majú výplaty, tak to je jedna veľká katastrofa. Je, je je to veľmi smutné a uh, znovu by som vás chcel požiadať uh, o tom, uh, ako ste sa vyprávali, ako ste rozprávali o tej uh, jednote uh, rôznych profesí. Uh, prosím vás, nech to nie je len uh, povedané, ale nech je to aj uskutočnené, lebo naozaj každá zlož profesia neurobi nič. Nič si nepomôže ani jedna profesia, keď pôjde sama za seba. Mm-hmm. No hej, no však vždy daní ľudia, ktorí štrajkujú, tak hovoria o tom, že, že chcú podporu aj iných, ale nejak k tomu nedochádza. Toto je asi taký celoslovenský problém, ktorý títo dvaja páni v štúdiu teraz nevyriešia. My jediné, čo môžeme v tejto chvíli robiť, je vlastne o týchto veciach informovať a nejakým spôsobom ľudí akoby vybudiť k tomu, aby začali spolu s nimi súcitiť, lebo naozaj, keď počúvate, že 250 eur má pani, ktorá sedí za, pre, za priehradkou, tak to je to, to, to je čo toto za stav, kedy sa jej oplatí radšej doma sedieť? No proste to, to je nehorázne. No. Je. Dobre, ďakujem, ďakujeme veľmi pekne. Ďalšiemu ďakujem. poslucháčovi majte sa pekne do počutia. Samozrejme pre tých z vás, ktorí túto reláciu počúvate, chceli by ste sa zapojiť, tak samozrejme platí to číslo 048 381 0101. Platí takisto mail studiozavinať slobodný vysielač.sk, kde sa mi už namnožilo množstvo mail, budem ich, budem ich čítať, ale ani sa nedá, lebo zase ďalší telefonát, takže dáme samozrejme priestor telefonátu. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Uh, sme dve na linke. Mm, nie, iba vy ste na linke Nie, sama. <laughs> Dobre, ja som tiež poštárka, chcela som reagovať na to, čo hovorila jedna moja kolegynka. Mm. Robím na puste takmer 30 rokov. A uh, tie absurdity o losoch, čo hovorila o ponukách produktov poštovej banky a tak ďalej, to je pravda. A okrem toho ešte jedna absurdita. Máme doporučené zásielky. Ak vy nie ste doma, váš sused nie je doma, čiže ja tú zásielku doručiť nemôžem, mm-hmm. nestiahnu prémie pretože mám stanovenú hranicu, koľko percent musí mať doručiteľnosti. Ja keď poviem ľuďom na rejone, že ak nie sú doma, mne siahnu na výplatu, tak nie, že sa smejú, proste na mňa vypleštia oči a koniec. No tie som teraz vypleštila ja. To je, čo toto, <laughs> že vy, vy, a vy máte nie zodpovednosť za to, že niekto nebol doma, že to sa má Áno, on, oni nás v podstate nepriamo nutia, hej, akože nerobíme to, to si, pane Bože, nedovolím, aby som ja, ja neviem, nejakú zásielku zo súdu dala susedovi podpísať, že akože sa podpíše, hej, za toho adresáta, ale v podstate nás k tomu nutia, keď to zoberiete takto pritiahnuté za vlasy. Lebo ja, aby som splnila plán, tú doručiteľnosť, tak ja mám, mám sa vraj snažiť, aby som doručila, ale povedzte mi, vy ste v práci, ako sa ja mám snažiť vám to doručiť, keď pán Boh milý vie, kde vy ste. Alebo ste na nákupoch a tak ďalej. Čiže ďalšia absurdita. No dobré, ale to predpokladám, že ste sa s touto absurditou obrátili na vedenie a nejak normálne ste sa snažili vysvetliť, že vy predsa nemôžete za to, že niekto nie je doma, že to je choré, aby sa to vám zosobnilo na vašom no, pláte. Oni, oni Aký bol argument? Asi, no. Argumentujú asi tým, že vraj po, vraj poštárky, neviem, ako to robia iné kolegyne, ale predpokladám, že no takto, že proste na pošte si vypíšeme žlté listky a pohádžeme. Takže aby sme to nerobili, tak nám to dali do plánov, že musí mať určité percento do určiteľnosti splnené. Ale to, to je iba jedna z maličkostí, toho že je proste strašne veľa. Posledná, posledná kvapka v pohári bolo to, že nám dali robiť tie odpisy energií. To už bolo posledné a dosť. A to čo znamená tie odpisy energie, ktoré teraz sú pozastavené, ako Marian hovoril, že teraz sa to už nerobí? Čo, čo to znamená? No, pozastavené sú asi tým štýlom, že je to na báze dobrovoľnosti. Že zatiaľ, to, zatiaľ sme nepodpisovali dodatky, aspoň u nás nie. Že v tých dodatkoch sa vypustila veta o povinných odpočtoch energií, ale zostala tam veta o e, spolupráci so zmluvnými partnermi pošty. A keďže jedným zo zmluvných partnerov pošty sú stredoslovenské elektrárne alebo západoslovenské proste elektrárne, mm-hmm a keď ja mám spolupracovať so zmluvným partnerom pošty, čiže to je, tam, to je tam v podstate skryté, že to musím robiť, že musím robiť tie odpočty. Nemôžem ma k tomu nútiť. To podľa mňa spôsobil ten, no to nebol štrajk, to bolo stretnutie v Bratislave. Mm. Podľa mňa toto spôsobilo, že vypustili vetu, ale skryté je to tam stále. Mňa nemôže nútiť. Oficiálne mi ne, nemôže nikto povedať, musíš to robiť. Ale na každej poste, poste sa jednoducho musí niekto nájsť, musia niekoho ukecať, pretože robiť sa to musí, keďže máme zmluvu s elektrárňami. A vy teda chodíte ešte popri tom, jak ste roznášali poštu, zásilky, balíky a listy a tak ďalej, tak ešte ste museli robiť tie odpisy tých tých elektrických prístrojov? Áno, niektorí to museli robiť, áno, pokiaľ bolo viacej, že ja neviem, 2000 tých uh, odpisov, hej, tak sme na to dostali určitý počet dní, že sme len to robili, ale od rána do večera, v soboty, nedela, lebo inak by sa to nestihlo. A je pravda, že ste takto odpisovali aj plynomery? Aj elektromery, aj plynomery. Hmm. Lebo ja som vlastne našiel eh, ešte kde si z roku 2013 takú informáciu, to bola samozrejme tak pompezne prezentovaná, že čo sa zase veľké pošte podarilo, ja vám tak nám skrátke prečítam, že zamestnanci Slovenskej pošty nenosia ponovom už len poštu. Zavítať k vám môžu aj z iného dôvodu a tým je odpočet plynomerom. Slovenská pošta tak pokračuje v spolupráci so spoločnosťou SPP Distribúcia AS, ktorú odštartovala v minulom roku. Slovenská pošta sa stala víťazom verejnej súťaže na dodávku cyklických a mimoriadných odpočtov, ktorú v máji vyhlásila spoločnosť SPP Distribúcia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Celkovo sa do súťaže bla bla bla zapolo toľko a toľko spoločností. No a, a tým... Pošta, áno. A, a teraz, a tým pádom, že, ale toto mi povedzte, že a tým pádom, že to vyhrala pošta, tak vy popri tých balíkoch a všetkom tomto ste ešte robili odpisy vodome, tých plynomerov aj elektromerov a toto neviem, že vy ste potom to mali aj nejako akože grátis, že nejak vám to priplatili, dali vám tam nejakú almužnu za to, no, že to robíte? Za, za jeden kus je zhruba 15 centov. Teraz neviem, či v či v čistom, ale za jeden odpísaný kus 15 centov. Keď si predstavíte, poznáte Slovensko, aká je to hornatá oblasť a všetky tie dedinky a tak ďalej. Proste idete x kilometrov, kvôli odpísaniu dvoch elektromerov <laughs> máte za to 30 centov. Prepáčte, normálne by sa každý človek na to vykašľal za 30 centov. 16 centov bolo v hrubom, sa mi zdá. No to, to už nie som celkom istá, lebo neviem určite presne, koľko som ich odpísal, lebo tam boli aj nejaké ako nezrealizované, za tie nedostanem. To, že ja dvakrát navštívim odberné miesto, tak za to nemám zaplatené. Keď, keď neodpíšem fyzicky ten elektromer, ja neviem, máte to zamknuté niekde vnútri, nie ste doma v pondelok, nie ste doma v útorok, ja tam síce idem aj v pondelok, aj v útorok, ale vy hm. nie ste doma, čiže za to zaplatené nie. A tým, že ste mi nič neodpísali, tak mňa nezaujíma ako vášho zamestnávateľa, či ste tam e, boli alebo neboli. Ja vám to nezaplatím, lebo ste mi neprinesli číslo žiadne. Hej? Áno, ne, nezadala som to proste do toho prístroja, som to neodpísala, neodfotila, ne, neodoslala a tak ďalej. Dokonca sa mi stalo, že keď som mala odpísovať elektromery, tak ja proste som odpísala na takom, na takom území, kde jednoducho sú chalupári alebo proste firma, ktorá opravuje ten barák, ale nie sú tam, ja neviem, polovičko roka a tak ďalej, že som sa nemala tam ako dostať. A im sa zdalo, že som príliš veľa oznámení zanechala, že to mám aj behať ešte raz. Počujete, ale však to, čo ja hovoríte... tomu, že, že som tam bola dvakrát, tak aj tak proste, ja som to potom akože vydiskutovala, hej, lebo tak ako sa rozprávam s vami, nebojím sa, hej, to pustiť do eteru, tak takisto som to vydiskutovala s tými koordinátormi, tak potom mi to uznali. Ale ide o ten princíp, že robíte ako somár, fakt od svitu do mrku, bez randy, aby ste to stihli, sobota, nedela. E, už mňa, už ma, doma jednoducho už som mňa bláznili, pretože ja som prišla domov večer, ja som nerozprávala o ničom, len o elektromeroch. Mhm. A nie, neviem. Mhm. Nie, ja, som, ja som len chcela na tom príspevku tej kolegyne, že áno, že má pravdu, že tie plány sú jednoducho nastavené tak, aby sa nedali splniť a sú absurdné, absurdné, absurdné, absurdné. Vy nemôžete ponúkať účet v banke alebo lozia, keď ho nechcem, tak ho nechcem. Že, ale však, e, e, no. však počujte, že to, čo vy hovoríte, to je niečo podobné, ako keby učiteľ, ktorému neprídu deti na hodinu, lebo sú, ja neviem, chrípkové prázdniny, je chrypka, tak no, takýto no, učiteľ, no, že nedostane výplatu, lebo nemal deti v škole. Alebo, no. že policajt, ktorý nezastavil auto a nedal pokutu, že nedostane výplatu, lebo nevybral pokutu. A že, že to sú šialenosti, viete, že... Mimochodom o tých policajtov už, už však pred médiami aj také strany, hej. hej, že oni proste e, potrebujú dokončiť mesiac koľko a toľko pokutu. To... je... tak, áno, nie, áno. nie je to také. Tak, hej, nie, to, to nie je Policajti neboli možno dobrý príklad, možno ostaňme len pri tých učiteľoch, že to ako keby niesli oni zodpovednosť za to, že im sa zosobní na výplate to, že decka nesedeli v škole, lebo boli choré, Viete, že to je, to, ja vám teraz v tejto chvíli nemusím cítiť žiadne sympatie k vám, ja by som sa mal tváriť nestranne a objektívne a dať zapravdu aj pošte, však má na to svoje dôvody, prečítam ho nedlho, ale toto je absurdnosť evidentná, že, že vy predsa nemôžete za to, že niekto nie je doma. Že no. to, to je choré, že vy sa trepete niekde tamto, ja neviem koľko kilometrov na odpis vodové, to elektromeru a keď ste ho neodpísali, tak vám to nezaplatia. Respektíve, že vy keď niekomu nedoručíte poštu, lebo nebol doma, tak vy máte za to mať nejaký mínus. To je proste nenormálne. To, to už teraz bez toho, či sa budem rať na objektívneho, neobjektívneho, toto je choré a ja by som chcel počuť v tejto chvíli argument vedenia Slovenskej pošty na to, že podľa nich je to asi v poriadku, že keď vy niečo nemôžete doručiť, tak sa vám to má zosobniť. Tak chcem počuť argument vedenia pošty, prečo je to podľa nich v poriadku. No, chcela by som to aj ja počuť. Ja si, ja si vás dopočúvam dokonca, možno za tú poslednú polhodinku sa niekto odváži aj z vedenia pošty sa ohlásiť. Hmm. Aspoň nám teda povedať, že tvrdíme blbosti, že to nie je pravda. No, ďakujeme veľmi pekne v každom no. prípade, že ste sa zapojili. Ďalšia odvážna poštárka tejto chvíli, <laughs> takže majte sa pekne do... Ja, ja vám ďakujem za pozornosť. Mm, Pekný za málo. Ja, majte sa pekne do počutia. A samozrejme výzva pre ďalších odvážnych poštárov, poštárky, zamestnancov pošt, ale aj našich poslucháčov platí ďalej číslo 048 381 0101. Keď som hovoril o tom, že aj vedenie pošty má svoje argumenty, prečo koná tak, ako koná, tak e, argumenty pošty sú nasledovné. Situáciu, teraz citujem hovorkyňu pošty, zoberiem telefonát, ale počkajte na linke, kým dočítam ten argument pošty. Hovorkyňa pošty Stanislava Pondelová hovorí. Situáciu v Slovenskej pošte považujeme dlhodobo za náročnú a spolu so sociálnymi partnermi venujeme veľa E, úsilia, aby sme dokázali zabezpečiť pri výraznom poklese záujmu o tradičné poštové služby prácu a mzdu pre našich zamestnancov. Táto hovor- hovorkyňa zároveň zdôraznila, že pošta dosiahla pozitívne hospodárenie druhý rok po sebe a za posledné tri roky sa zvýšili priemerné mzdy o približne 10% bez redukcie zamestnanosti tomto roku, hovorí hovorkyňa, prvýkrát dostanú všetci zamestnanci podielovú odmenu za tento výsledok spolu takmer milión eur, čo znamená, že v mesiaci máj bude vyplatená odmena minimálne 50 eur každému zamestnancovi s úveskom 37,5 hodiny. Tak v tomto smere má pravdu, keď hovorí, že no však my sa snažíme, robíme čo môžeme, ale žiaľ výrazný pokles záujmu o tradičné poštové služby. Ste ochotní uznať aspoň tento argument vedenia pošty? Že jednoducho môžu robiť, čo chcú, ale skrátka, keď ľudia raz nemajú záujem o poštové služby a už si neposielajú balíky, teda listy, ale radšej maily, tak no. jednoducho majú ťažké, vedenie má ťažké ako udržať zamestnanosť, aby vás neprepúšťalo, nie? Pošta prišla o veľa zákazníkov, ale ja to považujem za výsledok našich manažérov. Prečo? Že Však manažery nemôžu za to, že ľudia nechcú posielať listy, ale radšej maily. tam od toho, aby tých zákazníkov nahnali. Dobre, Milan? Ja si myslím, že je to tak, lebo oni by mali prakticky robiť to, aby to bolo aby tí ľudia chodili a toto a niektoré súkromné firmy si pobrali nejakú poštu a nikto tomu akože nezabránil. Dobre, tak čo? Myslím, že... Ako sa vám pozdáva argument pošty, že nikoho neprepúšťala? No, to vôbec nie je pravda, že pošta nikoho neprepúšťala. Ono sa prepúšťa pomaly a potichu. Vôbec sa to nemedializuje. Takže takéto prepúšťanie určite na pošte je. A čo hovoríš na argument pozitívneho hospodárenia? Druhý rok po sebe ak hovoríte, nadávate tu na, na manažérov, že si neplnia dobre svoju robotu, no tak asi to celkom nebude pravda, lebo pošta už druhý rok po sebe pozitívne hospodári. E, zvýšila sa priemer, zvýšili sa priemerné mzdy o približne 10% bez redukcie zamestnanosti. No? No tak práve my sme to absolútne nepocitili. To Tých 10% to ako kvapka do mora, keď sa tak zoberie. To človek absolútne nepocúti pri týchto malých základných platoch. To je proste nič. To nerieši žiadnu situáciu. To, že pošta dosiahla už druhý rok po sebe pozitívne hospodárenie, to vás neteší? No teší, ale vďaka komu, sa pýtam. Vďaka manažérom, alebo vďaka zame- radovým zamestnancom? Dobre, posledný argument. Všetci zamestnanci ste v máji dostali 50 euro k výplate, pretože prvýkrát ste dostali podielovú odmenu za tento výsledok. Áno, dostali sme. Ten, kto má menší úvezok ako 37,5 hodiny, tak mal krátený. To činilo asi 40 eur. Uh-huh. Ale aj tak sa chcem spýtať, že kde je ten zvyšok, keď akurát tam, tak rátam, ale 14 500 zamestnancov krát, keď rátam krát 50, mne to stále vychádza len okolo 750 tisíc, tak sa pýtam, kde je zbytok. Ja z toho milióna. Áno, z toho milióna. Hm. Ich vychádzalo to prakticky 70 eur, keď tak človek zobere, že si to vynásobí alebo videli. Je, že vám to matematicky nesedí, je, že ten milión, keď sa rozdelil... rozumom prakticky, že človek... Ak sa milión rozdelil medzi zamestnancov, tak, tak ste mali dostať po 70 eur, a nie 50. No tak to nám tiež môže vysvetliť niekto z vedenia pošty. Ale teda tvrdíte, že, že, že ale toto ma zaujíma, že dostali ste konečne 50 eurovú odmenu, to je fajn, nie? Že, že... No 50 eurová odmena síce poteší, ale ja som to osobne na plate nepocítil, lebo som dostal ešte menšiu výplatu ako pred minulý mesiac, takže ja, ja tú no, no. odmenu som absolútne nepocítil. A ni, nižšia výplata bola za čo? Kvôli čomu? Kvôli tomu, že si dostal odmenu 50 <laughs> eur? No, zrejme sa mi niekto pohral s, pregre- s tými degresívnymi a pregresívnymi zložkami. Takže, ja, čiže tak, že, že 50 no, to, sa... to znamená, že že niekde sa pridá, a <laughs> sa zoberie. Rozumiem. No asi, uvidíme, asi tak. uvidíme, či ostal poslucháč alebo poslucháčka na telefónnej linke, lebo dlhšie sme rozprávali. Počujeme sa, dobrý deň. Dobrý, zdravím a všetkých poslucháčov. Dobrý. Dobrý. No nech sa páči. Áno, počujeme sa? Áno, áno, počujeme, počujeme. Tak, chcel by som, chcel by som, pozdravujem kolegov z Banskej Bystrice a chcel by som aj zdôrazniť, e, keď prišlo k tomu stretnutiu 18.4. v Bratislave, tak predtým prichádzalo k zastrašovaniu na slovenských poštách, dokonca, pri, dokonca to máme aj mailovo potvrdené, máme to dokázané, zastrašovaniu, aby sa ľudia nezúčastňovali tohto stretnutia, že to bude právne potrestané, že to je protizákonný štrajk. Áno, áno, áno je, je to pravda. pravda. A kto sa vám vyhrážal? No, manažeri Slovenskej pošty. A, a takisto aj odborový zväz sa od nás dištancoval. Áno, tak ja sa pýtam, ako je toto možné, že v 21. storočí prichádza k takýmto praktikám na Slovenskej pošte, veď prečo zastrašovať občana, slobodného občana, ktorý sa ide zúčastniť zhromaždenia, kde si chce verejne vyjadriť svoj, svoju pravdu, proste ako to na slovenskej pošte chodí. A oni namiesto toho, dobre, teda, aby to s ním prekonzultovali, čo ho trápi, ako ho trápi, ako sa to dá vylepšiť, sa dočkajú odvedenia iba jednej jedinej veci. Proste nesmiete sa zúčastniť to protizákona a bude to potrestané. Toto je, máme mailu potvrdené, bolo to predložené aj generálnemu riaditeľovi Druckerovi a generálny riaditeľ Drucker v jedine, jedinú vetu nás to vedel povedať, o tom to som nevedel. Tak potom generálny riaditeľ asi nevie, o, o, koho zamestnáva na najvyšší, na najvyšší postoch slovenskej plošte. Tak hlava ruka nevie, čo robí práva, tak potom kde je pravda? No a čo sa týka tej doručiteľnosti, ako som počula kolegyne, áno, to je pravda, tak to ja keď napríklad ako doručovateľ nezastihne doma zákazníka, proste stiahuje sa mi to z percent doručiteľnosti a tým pádom prichádzam o prémie. Čiže vlastne trestajú mňa za to, že zákazník není doma. Takisto losy, keď niekto ne- nepredá losy napríklad, tak zase je potrestaný. Hovorky na Slovenskej pošty povedala, že nie za toto zamestnanci trestaní nie sú, ale opak je pravdou. Zamestnanci sú za toto potrestaní a sú, krátený, sú, sú im krátené mzdové prostriedky. A losy musíte predávať uh, cez, e, to ide, cez, to ide cez typos? Áno, je to typos, čiže spadá to pod pána Počiatka, čiže pán Počiatek by si tiež mohol spraviť vo svojom typose poriadok, ako majú spravenú zmluvu so Slovenskou poštou, prečo sú zamestnanci vlastne trestaní za to, že nepredajú žreby. Počujete, ale ja teraz, ako, teraz ešte mi napadla taká jedna iná vec, ako možno to bude smiešný argument, ale keby tu sedel jeden z mojich pravidelných hostí, psychiatr Ludvík Nábielek, s ktorým vysielam túto reláciu vždy vo štvrtky, volá sa to Opony, tak mňa by zaujímal názor psychiatra, ktorý napríklad na psychiatrii lieči gamblerstvo a podobné veci, že či vy takýmto spôsobom neprispievate. Nie ste nútení prispievať k tomu, že tu z ľudí budeme robiť gamblerov, lebo, lebo, lebo rozumiete, vy, vy, vy, vy, vy nútite ľudí proste áno, tie áno, škrabacie losy zoškrabávať, aby niekto si to proste odfajkol, že je to... A teraz Mňa by zaujímal názor psychiatra, či je toto v poriadku takéto veci robiť, pretože niekto je proste náchylný na to, že sa z neho môže stať človek, ktorý začne byť na tom závislý. A kto si to potom Áno, zoberie na, to budeme mať podiel, to je pravda. Kto si to zoberie na svedomie, že proste takýmto spôsobom sa ľuďom podstrkávajú losy, núkajú sa im, to je niečo podobné, ako keby ste nosili v taške alkohol a núkali ľuďom tak, e, z, nejakej, z nejakej spoločnosti štátnej, ktorá vyrába alkohol, ešte flašu, zoberte tento rum k tomu, lebo keď zoberete, tak a neviem čo, že však to, to nie je sranda. Rozumieť, ale naozaj vážne, však to, veď to nie je psina, že, že to gamblerstvo sa vždy nejako začína a teraz akože štát sa na tomto má podielať, že má... Áno, štát vlastne vyrába, vyrába z občanov gamblerov. <laughs> tým, že, tým, že cez doručovateľov, ktorí majú dosah na každého obyvateľa na Slovensku, vlastne predáva, žro, predáva žreby. <laughs> To je... A ešte keď ich nepredajú, tak vlastne tí zamestnanci sú potrestaní. Čiže niektorí zamestnanci si ich vlastne vole, aby splnili plány, tak si ich kupujú. To sa deje aj u nás na pošte, proste si tie, tie žreby musia kúpať, pretože nikto, ľudia už ich odmietajú, oni to nechcú. Ja napríklad predávam žreby, maximálna výhra, ktorá tam bola, bola 5 eur. A keď sa ma niekto opýta, koľko vlastne už tí ľudia vyhrali u vás, no poviem, no 5 eur. <laughs> Vieš, že mne sa, čiže, už, sa už viackrát... Čiže, tí, či, hej, čiže tí ľudia už to sa sami vidia, že sú to šmejdy, že to nechcú, proste jednoducho to odmietajú. To je všetko podvod, no. Zdenko, ináč to zdravíme. Kamaria, v základe toho sú tí ľudia potrestaní. Zdenko z úvodu? Áno. Á, tak vás pozdravujeme, my sme si vás tuto pušťali v úvode. E, z tej protestnej akcie. Tak sme rádi, že vás máme takto na linke, tak to by ma aj zaujímalo, však vy ste sa tam prezentovali ako človek, ktorý pôsobí v odboroch tiež. Ako vnímate mm. fakt, že vlastne tam pred tým mesiacom, keď ste štrajkovali, tak nejaká veľká podpora odboro, odborov nebola, že jednoducho odbory za vami nestáli? Toto by ma zaujímalo, že ako si tu ten, no. tento stav vysvetľujete? Tak e, hlavný odborový predstaviteľ na Slovenskej pošte je z odborového zväzu OZ, pošta logistiky, je pani predsednička Zofia Lehocka tá sa vlastne od poštárov dištancuje už celé roky, ako tam je. Vlastne tie, tieto problémy, ktoré sú teraz, ktoré vybuchli a ktoré ešte aj vybuchnú a čo sa ešte prevali na, zo Slovenskej pošty, pretože ja stále tvrdím, keď prichádza k zastrašovaniu na Slovenskej pošty, na Slovenskej pošte, aby sa zamestnanci verejne nevyjadrovali, ale aby proste mlčali, Hej, tak ja hovorím stále, niečo tam potom vedenie musí skrývať, ale čo to je, no to sa dozvieme až potom, keď to naozaj celé vybuchne a zamestnanci už jednoducho vyjdú do ulic alebo zastavia prevázky. Pretože Slo- štrajk poštárov na Slovenskej, Slovenskej republike dneska není sranda. Štrajk poštárov by zasiahol každého jedného obyvateľa bez výnimky. To by sa nevyplácali sociálne, ne, nevypla- e, nevyplácali by sa dôchodky, listy, balíky, proste ne, nespokojnosť by bola obrovská. Preto ten štrajk, štrajk poštárov je na, no, toľko ne, natoľko nebezpečný a pani Žofia Lehocká sama dobre vie, akú moc majú poštári, keby vyhlásili štrajk. A pani Žofia Lehocká namiesto toho, aby nám pomáhala celé tie roky, aby sa dodržiavala kolektívna zmluva, aby, sa, aby bol náraz miest, aby boli dobre pracovné podmienky, aby neprichádzalo k nátlakom, aby neprichádzalo k vyhražaniu, máte výpoveď alebo toto jedno s druhým, tak namiesto toho pani Lehocká sa takto verejne postavila k nám tým, že sa dištancovala. Pretože ona dobre vie, že už sa k nám ani priznať nemôže, vzhľadom na to, že ona podpísala sociálny zmier na Slovenskej pošte. Ako môže jeden odborár na Slovenskej pošte podpísať sociálny zmier, kde sa zarába 280 eur? alebo 360 eur, to sú party, ktoré vám môžem predložiť, kde zamestnanec v Bratislave za okienkom zarába 360 eur v čistom. To je hamba na Slovenskej republike, aby takto vôbec najväčší zamestnávateľ Slovenskej republike, aby najväčší zamestnávateľ dokázal takto platiť občanov s 360 eurami. Ja to nehovorím o tom, že vo vedení sedia nominanti Smeru. Sociálne, so, sociálna demokracia, kde pán Fico pred voľbami si zavolal Polštárov a svojich ľudí tam poslal, ktorí sa na nich usmievali, slubovali mori doly a ich sluby sa premenili na 280 eur v čistom alebo na 360 eur mzdy. Ja, ne, ja som absolútne apolitický ako odborár. Mne je jedno, kto vládne. Ja chcem len, aby bol konečne na slovenskej pošte poriadok. No, ja som... Aby zamestnanci, <clears throat> ne... aby zamestnanci zarábali mzdy aspoň minimálne, minimálne 600 v čistom, aby tí ľudia mali na základné a dôstojné živobytie za tú prácu, pretože práca doručovateľa je vysoko nebezpečná, riziková a vys- vysoko náročná. Počujte, ja len, len toto mňa zaujíma, pán Jonek, a nie, iste nie len mňa, ale aj poslucháčov, že, že toto to, to dnes počúvať, že ja neviem, že 250 eurové platy či 360 eurové platy v čistom niekde v Bratislave a, a teraz tieto hro, hrozostrašnosti so stieracími losmi a, a poštovou bankou a podobnými vecami, že ja sa vás chcem spýtať úprimne, ale neberte to zlom, že to vy ste kde boli doteraz, že, že proste, že ja neviem, toto to, to už musí fungovať roky, že to vy, vy žijete v nejakom paralelnom svete, kde sa dá vyžiť z 250 eur mesačne, alebo ako, ako ste vy z tohto fungovali, jak v tomto tí ľudia žili, ako v tom žijú no, stále? To, že... No, tak ja sa tiež pýtam kolegy, ako z toho žijú, ale hovoria, že zázrakom, doslova zázrakom a ja sa pýtam, ako, ako je to možné, však sa, musíte platiť nájom, strávu, elektriku, musíte živiť z toho rodiny, zázrakom. Doslova zázrak, prežívajú, otačajú každý cen, každý cen otačajú dvakrát, dojdu do práce namiesto toho, aby, aby mali aspoň tam tú pohodu v tej práci, tak znova nátlaky, zvedenia, toto musíte predávať, to musíte ponúkať, len tam musíte oslovovať týchto zákazníkov. Nech mi niektorý manažer tam z hora, ktorý to počúva, vysvetlí, ako dokáže zamestnanie za prepážkou, ktorý má 10 člennú radu pred sebou, osloviť klienta s poštovbákom, s som s produktami, e, s ďalším postupom, tak, aby urobil celú tú rádu k spokojnosti zákazníka. Však len jedného klienta, keď bude oslovať so všetkými týmito produktami, tak ho zdrží 15 minút. A namiesto toho, aby sa našlo nejaké normálne riešenie, tak jedine, čo počúvajú, musíš, musíš, musíš. Veď to je postavené na hlavu už celé, ak to je na slovenskej pošte. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za tento vstup, že ste nám zavolali, pán Jonek. E, už sa zo pár razy stalo, že som mal reláciu, kde som mal pocit, že sa strieskam zo stoličky, keď toto počúvam. Dnes, ak spadnem, tak to bude asi s najväčším hrmotom, lebo toto sú extrémne veci, čo vy tu dnes rozprávate, tak. podľa mňa. Um, ja... Sú to, sú to, no, sú ne... to extrémne veci a v prvom rade treba podosnúť, že zamestnancom netreba navyšovať o 10 alebo o 20%, pretože k tým, s tými základmi, ktoré majú tých 400 eur alebo 380, čo majú, to sú, to sú zbytky, proste dostanú 15 eur alebo 20 eur navyše. To je ničný zamestnancom treba navýšiť tak, ako im to zaručuje samozrejme Ústava Slovenskej republiky, aby mali dôstojný život za svoju prácu. A toto je podľa pána Fica dôstojný život za svoju prácu, dôstojná mzda tak pán Fico potom nech si nenapíše sociálny, ale nech si napíše vykoristovateľný. No ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Zdenko, ahoj. Majte sa pekne, do počutia. A do počutia. Ahoj. Uh, ideme to robiť takto, že ja keď mám chuť sa, no, teda chuť, keď sa mi už začína točiť trochu hlava z toho, čo počúvam a idem spadnúť zo stoličky, tak to býva väčšinou vždy vtedy, keď sú to také informácie, ktoré som si myslel, že, že to hádam tak, že, že science fiction, ale nie, že to je realita na Slovensku, tak dobre, tak keď je toto realita, tak ja v týchto situáciách, v takých podobných rozpoloženiach, ako sa nachádzam teraz, tak pravidelne hrám jeden druh pesničky. Tak ja sa ho s, týmto, s touto pesničkou uchádzam v tejto chvíli o priazeň najmä u vedenia pošty. túto pesničku venujem im, e, že toto je pesnička pre vás. vyladené a zabezpečené. Hola, hola, hej, hej! Autá poistené, voľby zaistené, miesta predurčené. Hola, hej! Lobka vysvietené, ruky zašpinené. je zarostené Hola, hola, hej, hej Nechajte to na nás My už vieme, čo s tým Všetkých vás znať Veľkou palicou niekam ďaleko Všetkých vás znať Veľkou palicou strašne Tak verím, že pesnička potešila. V prípade, že cítite že možno v tejto chvíli, že, sme, že to už preháňame, alebo že si to vedenie nezaslúžilo, tak samozrejme máte aj na to nárok a právo si toto myslieť. Bude fajn, keď e, niekto z vedenia sa ozve, aj keď uh, už <laughs> posluchač napísal na Facebooku, že, že čakajte, musím to, musím to nájsť, lebo to také pekné, že, že nikto z vedenia sa neozve, lebo o tomto čase sú niekde v saune už. <laughs> tak e, nevieme, kde sú momentálne, ale čo vieme v tejto chvíli je to, že, že jednoducho mnoho ľudí sa dnes zapája do tejto debaty a moje veľké potešenie e, sa našlo už aj veľké množstvo odvážnych e, poštárov, ktorí v tejto chvíli nenechali v tom samotných Mariana a Milana, odvážnych ľudí z pošty, ktorí prišli rozprávať o tom, ako to tam funguje, respektíve nefunguje. Ja vlastne som prvýkrát teraz na to prišiel, že ja už sa vás ani nemôžem nič pýtať, <laughs> lebo že proste tu v kuse telefóny, ja som už neprečítal mail dobrú chvíľu a už sa ich tam proste namnožilo množstvo, ale, ale dobre, ak, ak to má prispieť k tomu, že budeme o tomto probléme hovoriť, tak iste je to dôležité a v tejto chvíli samozrejme opäť e, telefónna linka obsadená, uvidíme kým. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je poštárka z Bystrici. Počúvam túto re- reláciu a nedalo mi to nereagovať ohľadne toho, že sa znižuje pošta, respektíve nám doručovateľom, že ubúda pošty, uh-huh. tak my ako doručovatelia sme boli odpisovať plyn, čo sa pak človek narobil, tak ako to tu už bolo spomínané. A vlastne vyučtovanie toho plynu potom doručovala súkromná firma Cromwell. A pritom my máme s plinárňami podpísanú zmluvu, hej, sú to naši obchodní partneri, či ako to tu bolo preferované, tak ako je možné, že vyučtovanie potom roznáša súkromná firma? To by vlastne mňa zaujímalo, že vlastne ako môže pošta tvrdiť, že nám ubúda pošty a pošta je ochotná si pustiť eh, vlastne poštu preč. A sú to naši obchodní partnery, pre ktorých pracujeme. A roznáša to súkromná firma Cromwell. Mm. Ahoj, pozdravujem ťa. Takisto je to aj s Orinčom. Takisto je to aj s Orinčom, ako s Cromwellom. Orinč bol veľký podajca a to sme snehali u, ujsť dole vodou. Orange bol no, čo? No, veľký? veľký podajca. A ľudí sa stiažuje na to. A Slovenskú poštu to nezaujíma. Slovenská pošta to vôbec nerieši. Pravda, že... Polovica, polovica, tri štvrte ľudí na Slovensku vôbec nevie, že existujú také súkromné firmy, ktoré nosia poštu. Dennodenne mám na rajone pošty pohádzané. Ľudia ma naháňajú. No nie, toto ani ja neviem. To, to, to, to nová... Prečo som im to tam hodila? Prečo som im to tam hodila? Že oni tam, taký človek tam nebýva. Vrajím to nehovorte mne, tu máte jasne napísané, že je to firma Cromwell, stiažujte sa firme Cromwell. Lenže tri štvrte ľudí o tom nevie. Slovenská pošta robí reklamy za milióny tak mohla radšej urobiť reklamu na to, že je súkromná firma Cromwell, ktorá nám robí zlé meno. Počkajte, to mi musíte ešte raz vysvetliť, ja zase raz proste nechápem. Tak ešte raz, že, že, že čo, že to, toto na Slovensku nie je tak, že len, len Slovenská pošta doručuje poštu ľuďom? Toto ja neviem o tomto. Nie, máme súkromnú firmu Kolos, Cromwell, to sú také najznámejšie a sú aj vraj viaceré, neviem, že vraj máme zo 20 súkromných firiem. No dobre, a tie roznášajú normálne listy, balíky a také Áno, veci? Roznášajú predajú slovenskú sporiteľňu, ktorá sa momentálne myslím, že teraz v poslednej dobe sa vrátila naspäť na slovenskú poštu. Potom eh, Orange roznášajú, roznášali, vrajím teraz roznášali to vyučtovanie plynu a všetko možné. Mám aj pána, ktorý sa mi stiažoval, že v kuse mu príde poistka po splatnosti. Tak ako jedna pani sa mi stiažovala za Orange, že tiež príde jej to 3 dní po splatnosti a ona za každý musí Orange platiť pokutu, lebo zaplatila neskoro faktúru. A že prečo jej to ja nedonesiem do schránky, že prečo jej to vždy donesiem neskoro. A tá pani si to nedá vysvetliť, že proste ja ten orange nenosím. <laughs> A kto je na vine? Zas len my poštári. A preto každý človek vidí len poštára nemožného, ktorý proste príde, hodí vám lístok do schránky a ide proste preč. Ale oni nevidia to všetko, ako sa my snažíme. Vianočné pohľadnice, to je ďalší príklad. Príde vám na Vianoce, ja neviem, 100 kusov pohľadníc Máte zle smerovacie čísla. Máte napísanú internátnu ulicu. Máte napísanú tamto Sladkovičovú ulicu. Bernolákovú ulicu a neviem akú. Nemáte pri nej číslo. A tých čísel je od 1 po 50. A teraz vy si vyberte, v ktorom chode ten daný človek býva. Mm-hmm. Tí ľudia to nevidia, že my sledujeme, chodíme. Pristahujú sa noví ľudia, dajú si zásielku poslať. Vy prídete do brány na schránke menovka žiadna, prídete na poštu, vrátite balíček späť, žena dobehne po obede na poštu sa stiažovať, že prečo sme jej balíček vrátili späť a nevysvetlíte jej, že ona nemá menovku na schránke, že my nemáme odkiaľ vedieť, že ona sa tam pristahovala. Ja. A ona vám povie, že však ale veď ste vedeli, že túto sused predával by, tak ste sa mali prispýtať. No. A to je odpoveď ľudí. <laughs> to, je, to je dosť také postavené na hlavu, že vyrobíte odpisy, ale faktúry už doručuje firma Cromwell, ale je to asi preto tak, lebo za firmou Cromwell veľa sa o tom hovorí, v pozadí figurujú naši vysokí manažéri, takže si asi naháňajú robotu pre svoju firmu. No, ja no, veď som... Áno, ale potom mne Slovenská pošta netvrdí, že nám ubúda pošty. Ja som vám toto sa chcel opýtať. Počujte, tak ja, ja jednej veci nerozumiem. Ja už sa tu cítim jak blázon. Tak, na jednej... Počujete, že na jednej strane ja tu čítam argument pošty. Idem ho znova prečítať. Hovorkyňa pošty Stanislava Pondelová hovorí, Situáciu v Slovenskej pošte považujeme dlhodobo za náročnú a spolu so sociálnymi partnermi venujeme veľa úsilia, aby sme dokázali zabezpečiť pri výraznom poklese záujmu o tradičné poštové služby prácu a mzdu pre našich zamestnancov. Teraz sa cítim ako idiot, prepáčte, že, že to je čo toto, že tak na jednej strane sa snažíme silou mocou robiť všetko preto, aby sme niečo robili s výrazným poklesom záujmu o tradičné poštové služby a na druhej strane necháme, ale ja teraz netvrdím, že toto je chyba vedenia, alebo že to ono spôsobilo, ja neviem, kto to spôsobil, ale ak to nespôsobilo vedenie, tak prečo sa nesťažuje, že tak na jednej strane nám ubúda, alebo teda máme pokles záujmu o tradičné poštové služby a na druhej strane si necháme súkromnou firmou vyfúknuť job ktorý má robiť Slovenská pošta, ktorá už aj tak má problém, lebo je klesajúci záujem o tradičné poštové služby. Toto je čo? Že tak máme problém, lebo ľudia už nechcú klasické listy posielať, už len tak sem tam. A ešte to nestačí, my si to ešte skomplikujeme tým, že dáme listy posielať súkromnej firme a nebude to robiť pošta. Tak, tak sa pýtam, že a toto je to, to ten spôsob, akým chcú držať zamestnanosť na Slovenskej pošte? Ja neviem, vy mi to no. viete nejako, dá sa toto nejako ja normálne vysvetliť? Ja nechápem, ja proste nechápem, ako sa vôbec tá súkromná firma k tomu dostala, prečo vôbec toto takto povolil, jednoducho my sme pošta a vravím, každý človek akákoľvek ťažnosť, všetko ide na Slovenskú poštu, lebo nikto o tomto nehovorí, nikto o tomto nevie. Všetci vidia len Slovenskú poštu a hlavne nás poštárov, podľa mňa, ja by som súkromným firmám zakázala nosiť poštu. No, to, to, to, to je nová informácia. No to, to zase ja som proste jak v ríši divov, že, že ja neviem o tom, že <laughs> súkromné pošty tu, alebo sú nejaké z, firmy tu roznášajú poštu. Mne len teraz nesedí toto, že, že tak máme tu problém s poštovými, už, už tak tu máme problém s tým, že jednoducho ľudia o poštu nejavia veľký záujem a my ešte popri tom všetko môžeme si dovoliť poštu roznášať súkromným spoločnosťam. To je také že zvláštne. Tak toto by mňa, to, to budem veľmi rád, keď sem príde niekto z vedenia pošty a keď mi tento scenár vysvetlí, že prečo je to pre poštu správne. Možno príde niekto z vedenia pošty a vysvetlí mi, že to správne nie je, že s tým bojujú a chcú s tým niečo robiť, tak potom v poriadku. Len by ma zaujímalo, že kto toto, kto toto dal do pohybu takúto vec. To ako no, asi vy neviete mi na toto odpovedať, no. No tak na toto veru neviem odpovedať, ale takisto k tým, ako hovoria, že nechcú znižovať stavy, tak nechcú znižovať stavy asi tým spôsobom, že dotlačia ľudí do takej situácie, že im chcú zmeniť rajón alebo respektíve pracovnú pozíciu, čím, čím pádom vlastne dajú mu aj nižší plat a ten človek s tým nesúhlasí a na základe dohody si on podá nakoniec chudák tú výpoveď celý šťastný, že vôbec odišiel zo slovenskej pošty. A oni potom preferujú, že nikoho neprepúšťali, že všetci odišli dobrovoľne, ale všetci odišli dobrovoľne pod nátlakom. A tým, že odídete ale dobrovoľne... To nevidí. A tým, že odídete dobrovoľne, mám pocit, a ja sa možno mýlim, že tam potom ale strácate nárok na odstupné, nie? Keď odchádzate ano, dobrovoľne. No však oni, lebo z každej strany na vás tlačia, ako vy na nič nemáte nárok a čo by ste chceli a za čo chcete vyššie platy, však máte, nemáte čo robiť, nemáte poštu, pošty stále ubúda. Pošty ubúda, to je pravda, Dru- na druhej strane vám ale pribudne 1500 katalógov. Tie katalógy sú trikrát ťažšie ako jeden obyčajný dopis. Ja neviem, koľko berú za tie katalógy, ale hada mi nechcú povedať, že tie katalógy stoja menej ako jeden malý list za 45 centov. Ja, ne, ja toto neviem pochopiť, veď tam je to aj váha. Letákov máte. No, taká... pribúda, pribúda vám letákov a letákov máme za mesiac aj 32 letákov. Človek už nevie, čo by skôr obchal do tej tašky a ešte potom nazlostené mamičky sa prídu na poštu stiažovať, že ste im nedoniesli balíček, ktorý bol veľký. Jednoducho sa vám nezmestil do tašky. Vy ste šťastní, že si do tej tašky vôbec obcháte flašu s vodou, aby ste sa mohli aspoň napiť, keď už nemáte šancu sa najesť. A, tak aspoň sa napiť. No. A môžem sa spýtať, tie, tie letáky, čo vy ako musíte roznášať, to sú letáky čo? To sú nejaké súkromné firmy, ktoré ponúkajú nejaké ano, služby? Áno, všetko možné. Kob jednota, teta drogeria, novinky, echo, play, play club, planeo, čo len chcete. A to, a počujte, a toto mi... 15 druhov, to je ako nič. Čiže už, čiže Slovenská pošta takto pomáha vlastne súkromným podnikateľom? Dobre to chápem? E, nie, tu, no, pošta pomáha nám, poštárom, aby sme mali čo robiť. Ona nám zháňa robotu, namiesto toho, že ubúda pošty, tak nám bere letáky, Dobre. katalógy, aby sme neprišli o prácu. Tak sa vás teraz pýtam, prosím vás, čo mám spraviť preto, aby poštári začali nosiť ľuďom do schránky aj informáciu o slobodnom vysielači? Že stačí, keď si vytlačím nejaký letáčik a vy mi ho tam odnesiete? Áno, vy prídete na <laughs> poštu podáte si koľko kusov chcete, za to si zaplatíte a my to každému, kto nemá označenú schránku, že si nežiada vhadzovať letáky, tak každému to hodíme do schránky. Okrem toho s označením. Aha, čiže, čiže vy, ja, ja si to musím zaplatiť teda, hej, že ja si to zaplatím no, a vám sa to tým pádom vy to no tým áno, pádom ráno dostanete. Vedenie, vedenie za to zoberie veľké peniaze a nám žiaľ Bohu ostalo to v nezmenenom plate furt nám len navyšujú letákov je stále viac a viac a plat máme stále taký istý. Ja, čiže vy... Respektíve tie odmeny, tak ako bolo povedané, uh, zvýšili nám plat od 20 eur a na výplatu ste dostali o 100 eur menej, lebo ste nesplnili plán. No dobre, takže keď, keďže vám za to roznášanie letákov nič pošta nepripláca, tak ja teda nebudem trvať na tom, aby ste tam ešte vhádzovali aj informáciu o slobodnom vysielači. <laughs> Keby vám za to priplatili, tak by sme na tým mohli aj uvažovať. Čiže vy máte, zase mi to tak vychádza, stále viacej roboty, ale nejak platovo sa to nehýbe hore smerom. No platovo sa to hýbe smerom dole. Je dole. A... <laughs> Ah. Ja neviem. No, že to... Jednoducho je to ťažké, uvidíme, čo bude v sobotu a jednoznačne sa vidíme. Hmm. Dobre, no ďakujeme opäť veľmi pekne odvážnej poštárke, ktorá nám opäť niečo prihodí. Ja, že, že, ja už viete, že ja mám taký, taký pocit, že už nie je čo k tomuto povedať, že, že už dosť toho bolo povedané, čo je také nejaké zvlá... že také zvláštne a, a furt niekto zavolá a furt ešte niečo pridá zaujímavé. To je dobré, ale my by sme mali vlastne za minútu končiť. No ale ja sa pozerám na tie maily, ktorých je tu húf, a toto by bolo odo mňa sprosté, aby som aj neprečítal, ktoré prišli. Vidím, že mobil zase bliká o 106, tak ja to tak vidím, že my asi ešte potiahneme. Dobre, tak ideme potiahnuť. Teraz chvíľočku vás chcem poprosiť, vážení posluchači, chvíľku teraz netelefonujte. Ideme sa pozrieť na maily, ktorých sa nám tu namnožilo dosť veľa. Môže byť, že niektoré veci už boli povedané, lebo budem čítať aj staršie maily. Ja idem od vrchu tak, ako prišli teraz posledne tak prvý mail. Eh, a potom samozrejme, keď dočítame maily, tak budeme brať opäť telefonáty. Po, potiahneme túto reláciu možno aj do tej 19. hodiny, uvidíme. Eh, lebo považujem za dôležité proste o týchto veciach. Ak teda vy dva s tým nemáte problém, že... Do 20. Ne, nema, ne, 19 či, či, či teda do, do, do 20. že ak nemáte s tým problém, Nie, tak dobre, že... Dobre. Uh, Nemusíte z nič roznášať. <laughs> <laughs> no. Teraz nie. Teraz nie, dobre. A možno už po tejto relácii ani vôbec nebudete musieť nič roznášať. Aj, aj to je možné. <laughs> a, že Miroslav napísal, že čomu sa čudujete? Potrebujú to dostať do kolien, to je celé tak ako všetko na Slovensku. A vy keď budete cítiť potrebu, že chcete na mail zareagovať, tak proste povedzte. Hej, idem ďalej čítať. Zdravím, toto napísal niekto, kto sa podpísal ako Jenky, že, že zdravím k tomu predávaniu žrebov vedúcim prišla kartička, ktorú mali pripnúť na nástenku, že pokiaľ bude mať niekto problémy s gamblerstvom, má volať na infolinku, kde mu pomôžu. Takže áno, vyrábame si tu gamblerov, škoda, že iba majú možnosť zavolať si tam v pracovnej dobe, v pondelok, piatok, ale hlavne, že platia. No, Takže toto je zase nová informácia. Čiže s týmto sa rátalo, že my tu vlastne riskujeme, že my si tú spoločnosť dostávame do nejakého gamblingu týmto spádom. Tak už niekto na to myslel, tak vedúcim prišla, vážení poslucháči, kartička, ktorú mali pripnúť na nástenku, že pokiaľ bude mať niekto problémy s gamblerstvom vďaka tým stieracím e, žrebom či losom, má, má volať na infolinku, kde mu pomôžu. Na tak psychiatrii. predpokladám, že Ludvík Nabielek, primár psychiatrie, ja sa ho na toto vo štvrtok opýtam, ale predpokladám, že v tejto chvíli, ak toto počuje, tak sa chytil za hlavu a môže si ju akorát tak trestnúť o zem, lebo to je, to je proste šialenosť, že my vyrobíme vám, a to je inak dobre, že vyrobíme vám ďalších klientov na psychiatrii. Dobre, no, tak budeme sa liečiť húfne všetci z gamblerstva. Chcete na to zareagovať? No, Viete, o tejto kartičke niečo, že, že vedúcim prišla, že, že Toto ne, ak niekoho dostaneme do gamblerstva, tak sa má obrátiť na infolinku. To som, to som nepočul. Nepočuli. No dobre, tak uvidíme, či to je pravda. Zistíme. Stano, pozitívne hospodárenie, ale za akú cenu? Za cenu nízkych miest. Ak teda pošta nemá na viac, ako je možné, že vrcholoví pracovníci zarábajú tak veľa. Malo by to byť možno 5 krát viacej ako bežný zamestnanec, ale nemali by zarábať 20 alebo 3 krát viacej. Napríklad som počul, neviem, či je to pravda, že generálny riaditeľ zarobí 18 tisíc eur. Je to správne, keď bežný zamestnanec zarobí povedzme 500 eur? Ďalej máme podozrenie, že výdavky pošty sú častokrát zbytočné, že sa hospodári nehospodárne, že sa pošta tuneluje. Tak neviem teraz, že ty, Marian, si tiež v odboroch, Aha. Vy v odboroch disponujete informáciou o platoch vedúcich zamestnancov? Na, na... Nemusíš hovoriť konkrétne čísla, ale či to vôbec môže byť pravda, že zarábajú 20-30 krát viac ako bežný no, zamestnanec? No, určite hej, určite hej. To tie sumy sú astronomické už od vedúcich odborov až smerom hore. Sa pohybujú po vysokých číslach. Čiže to môže byť aj 19, čiže teda tých 20 násobne viac? Určite, hej. Určite môže. Skoro 20-násobne. Však e, mzda pána generálneho bola zverejnená aj na stretnutí v Bratislave. Dobre. Ďalší mail. E, ja keď som chvíľu ticho, tak ja to spracovávam, čo sa tu hovorí, tak mi to prepáčte že viem, že tá sekunda vo vysielaní tichá je niekedy ako 5 minút. E, vidím, že mi niekto telefonuje. Počkajte ešte chvíľu, ešte prečítam aspoň 4 maily a potom pôjdeme zase k telefonátom. Dobrý večer, zdravím kolegov, toto napísal kto nám to napísal? Niekto, kto sa nepodpísal, nevadí. Dobrý večer, zdravím kolegov k práci doručovateľa. Chcem dodať, že to nie je len ponúkanie žrebova produktov poštovej banky, ale ponúkame aj pracie prášky, aviváž, dážniky, rô, <laughs> čo, rôzne čistiace prípravky, popri tom musíme vyniesť za mesiac aj viac ako 10 tisíc letákov a samozrejme, že popri ostatnej práci. Zamestnanci priehradky majú napríklad plán, koľko majú urobiť za mesiac výpisov z obchodného registra, čo asi nie je v poriadku, kto by si ho dal asi urobiť len preto, aby priehradková pracovníčka splnila plán. To je predsa nezmysel. No to teda je, že, že, ne, že prídem si tam posledný a sa vám spýta, že nechcete výpis registra trestov? A keď nechcete výpis, takže vám ponúkne váš aspoň práci prostriedok. No, lebo z pošty doslovne urobili rozličný tovar. Ale to naozaj je to pravda? To, že? to je pravda. A kde ona to ponúka práci? Lebo že, že práci je práci... Pri priehradke, pri priehradke tam sú nejaké hračky, dro- z drogérie veci. Sviečky. A to teda, de, a to teda. de. To som ešte nevidel, no, no. možno, že tak je, je že, to je na každej pošte. že ja prídem list, da, že, že tento kontakt sa ma spýta, že či nechcem bydlo, alebo toto, no, že... No, dajme tomu. Sprchový gel. To vážne? Dajme tomu, aj to. <laughs> Dobre, no. Uh, tak idem ďalej čítať, že uh, sme skončili pri tom pri tom výpise z registra trestov, to je predsa nezmysel. Nastavovať nie pôšť, neskončilo. E, je to jeden veľký zmetok, nikto nevie, čo má robiť, každý robí všetko a nič. Miesto jedného vedúceho máme troch. Ak niečo požadujete od vedenia, povedzte to svojej vedúcej, táto povie druhej, tá tretej a táto možno vybaví. Toto všetko je na hlavu postavené. Pracujem na pošte viac ako 20 rokov, ale s takou nechuťou som ešte do práce nechodila. Vždy som tam chodila s radosťou, teraz nie. Pri odpise plynu som bola v jednej domácnosti aj 6 krát, v sobotu a v nedeľu od 10. do 20. a nemáme ani nárok na cesták. Doručiteľnosť, ak chcem splniť, e, chodím do obchodov, prevá, do obchodov prevádzok, kde pracujú ľudia z môjho rajónu, aby som to splnila. A vyhrážky zo strany vedúcich na každodennom poriadku, nepodpíšeš, donesú ti výpoveď. Za dverami čakajú desiatky ďalších, len ako si sa stratila, len ako si sa stratia, keď ich potrebujeme. A ešte niečo. Pošta odpisuje plyn, ale vyučtovanie doručujú súkromní doručovateľia. To sme už spomínali. Koho neprepustia, odchádza radšej sám. V takomto prostredí a pri takomto tlaku sa pracovať nedá, ale dá sa hovoriť o šikane zo strany vedúcich, ale nie všetkých, aj medzi nimi sú ľudia. Áno. Potvrdzujete to. Poznám, poznám takých vedúcich. Fakt. Áno, je to pravda. Ja, ak som čítal tento mail, že písala, že tam chodila rada a teraz už nie, tak som si spomenul na ten film Vratné lahve, kde on hovorí, ten Zdenek Svierák, že ja už tady nejsem rád. Že tak stade odišiel zo školstva. A dám ešte jeden mail, že zdar vo spolok, ja len toľko, aby občania využili staré poštové služby a svoju E, poznanú poštárku a nie anonimné spoločnosti a bude lepšie. Ja neviem ale teraz, či to sa že kto má na to dosah, že ja by som možno aj chcel teda poštárky a už po tejto relácii deto podporiť, ale ja vlastne na to nemám žiaden dosah, že kto mne poštu donesie, nie? Že to ja o tom nerozhodujem. Určite nie. Že mne sa len niečo objaví v schránke a ja neviem, či mi to doniesla nejaká spoločnosť súkromná, alebo mi to prinesla poštárka Existuje nejaký spôsob, kde ja môžem dať najavo, že ja chcem, aby mi to nosili len zamestnanci pošty? No, dáš to najavo tak asi, keď to podáš na pošte, alebo tebe, keď niekto pošle z pošty tú zásielku. Hm. Ale toto neovplyvníš. Napríklad, ako sme hovorili, Orange, doručuje súkromná spoločnosť, tak toto neovplyv, hm. neovplyvníš. Dobre, tak dáme opäť priestor telefonátom, niekto na telefónnej linke, dobrý deň. No pozdravujem Borisa, hosti to vedieť, Peter na mestovo. Ahoj Peter. No ja som nevedel že poštárky preto nosia tie doručenky. Lebo ani dcera nemá doma, kedy jej doručenku donesú. To som nevedel, že to až tak dopadlo. No ale ja sa chcem tvojich hostí spýtať. Nemyslia si, že je to robené schválne, tak e, na schvál z tej, vládnej, e, z tej vlády, pretože viete ako, aj ten liberál, čo chodí ku vám, povie, že ten na, na S, čo sa začína, no, eh, no povie, že eh, vo vlastníctve štátu nič nie je nič nie je dobre. Keď vlastníkom je štát, nič nie je dobré. Toto, nepripadá vám to, že jednoducho tú slovenskú poštu nechajú skrachovať, je to štátna firma, zatiaľ, hej, možno, ešte, ale už, už sa tam pchajú súkromníci, nechajú to skrachovať a zoberie to nejaká uh, eh, GAT alebo ja neviem kto, kto možno, že to je me- menší. No, no, presne tak je to. Lebo že zase to zobere nejaká ich korupčná finančná skupina, ktorá uvidíte, ako si to zariadi. Áno, dopr- to sa už dopredu pripravuje. Podľa mňa to no, tiež spe- speje k tomuto. No, veď, veď, že sa jednoducho povie čo, že, že pošta, pošta je stratová, hej, pošta že... padne na kolená. Padne. Áno. No, a to máte takisto presne ako s tými nemocnicami. Hej. No to som chcel práve povedať, tento no, príklad, no, no, to je... Presne, to je to isté, to je to isté. Ja. Vlastníkom, keď je štát, je to na ho. Viete ako, že. oni to tak staré hovoria, lenže to je mafia finančná, že ja, ja toto dávno už hovorím, že no. my pôjdeme presne na ten systém ako Telekom. Úplne presne. No, no, Tiež ho no. rozbili ako domček z karát. Jasne, jasne. jasne. Čiže ty, Marian, vidíš, vidíš e, budúcnosť pošty komplet celú v súkromných rukách? No, ja si myslím, že ano. už sa na tom dosť, dosť intenzívne pracuje. E, po, počúvajte, Boris, e, ty keď si tam zavoláš nejakého hen z pošty, musíš si z generálneho riaditeľstva volať, z ministerstva, ministre, e, kto má e, túto a on ti aj tak nepovie, že aha, máme to tak nariadené od našich pánov, hem tých riaditeľov, riaditeľov finančných skupín a, a, tak, a tak ďalej. Hm. Máme to nariadené, čo máme my robiť. Poštár môže jednoducho tam, dajú si svojich, dajú si tam svojich stranických e, privržencov, hej, nasadia do tých generálnych riaditeľstiev platia ich dobre, prečo by nie, poštá, poštárov minimálnu mzdu, alebo ja neviem ako, hej, no a chuť, uh, sa nachodia ako tieto. No ale hovorím, že všetko spie k tomu, že uvidíte, že do, do dvoch rokov tá pošta bude sprivatizovaná. Tak Peter dal aj, aj, aj normálne že odhad, že do koľkých rokov sa no, to bude. ja len tak odhadujem. Do rokov bude sprivatizovaná. Dobre, Peťo, tak v každom prípade ďakujeme veľmi pekne. No, Maj sa pekne, ahoj. Samozrejme, vy ďalší môžete telefonovať 048 381 0101. Keď Peter spomínal ten príklad nemocnic, to treba v tejto súvislosti povedať. Ja teraz nechcem hľadať paralelu s poštou, však uvidíme, ale pri zdravotníctve sa naozaj udiela jedna vec. E, tie tie služby v zdravotníctve, ktorý, ktoré vynášali peniaze, to znamená zdravot, e, tá záchranka, ja neviem, že, že uh, kde, kde sa robili, teraz mi to slovo nenapadne, uh, tra, nie transplantácie obličiek, ale proste nejaká iná dialýzy, všetky tie oblasti v zdravotníctve, na ktorých sa dalo zarobiť CT, MRI, podobné veci, ktoré prinášali peniaze. To je všetko, to je všetko v súkromných rukách. Tie zarábajú. Jasne tak. To, čo je stratové, to sú napríklad lieč, lieč, onkologické oddelenia, pretože, pretože onkologický pacient stojí strašne veľa peňazí, tie lieky sú nenormálne drahé. Myslíte si, že si to zobral nejaký súkromník? No určite nie. To určite nie. To stalo na pleciach štátu. A teraz počujete, dokonáme dielo skazy do, podrob, do, do slova a povieme, no tak sa pozrite na tie štátne nemocnice, ako oni hospodária, veď sú furt v mínuse. A prečo sú v mínuse? No preto, lebo robia to, čo je stratové, liečbu onkologických ochorení podobné, to všetko, čo bolo ziskové, ste si vy súkromníci rozchytali a tvrdíte, že dnes ste lepší hospodár, lebo robíte s tým, čo vám prináša zisk. To, čo prinášalo zisk nemocnicia, mohla si vykrývať zisk tam tú stratu, kde má napríklad na onkologickom oddelení, mohla vykrývať ziskom na druhej strane z dialýz, to ste všetko zlikvidovali a dnes tu máme zadlžené nemocnice, ktoré musia liečiť ľudí, to sú prevažne štátne. ano. napríklad onkologických pacientov, tie jedú do minusu, tie vyzerajú tak ako po druhej svetovej vojne. Presne. A na druhej strane máte krásne, vyblískané, súkromné. Ale ten, keď by ste im povedali, viete čo, chcete tu nejaké oddelenie liečby dlhodobo chorých, geriatriu napríklad, alebo nezobrali by ste si liečbu onkologických pacientov, no tak by vám veľmi rýchlo vysvetlili, že toto by nemohlo ísť, lebo to by ešte náhodou vyzeralo, že by išli do mínusu a to by bolo samozrejme hrozné. Príjemný dobrý deň, opäť máme niekoho na telefónnej linke. Príjemný podvečer poslúchať žiadno z Banskej Bystrice. Ja by som sa chcel tiež zapojiť do tej debaty eh, ohľadne poštárov. Ide ma poraziť, ja som dôchodca, mám možnosti sledovať tých poštárov, ale ide ma poraziť, keď počujem vyjadrenia tých pánov na to, ako im klesajú a všetko. A keď tu vidím tú pani poštárku, ktorá sem príde so šiestimi taškami v rukách, tak to sa niečo mysliteľné. No ale tam je prevažná väčšina letákov v tých taškách. Eh, ja som, ja, ja som, som sledoval jeden deň, je tam veľa dopisov, je tam veľa rôzny, rôzne iné korešpondencie. A keď sa predtým zdržala pri jednom chode nejaké dve minúty, tak teraz je tam pomaly 10 minút tým všetkých obvolách, ktorým prídu doporučené listy alebo nejaké doporučené zásielky. A po celom tom ich obchôdkovom, ja neviem, čo to majú, ten plac, a keď tam počítam 800 domácností, tak nemyslím si, že tí páni majú asi vôbec e, šajnú o tom, koľko to je prejdených kilometrov, koľko je to komunikácií. A v neposlednej rade, ako rozprávajú, že nenútia predávať poštárov nič. Každá jedna poštárka, každého druhého človeka dennodenne bombarduje, či nechcú si uzatvoriť nejakú poisku, alebo respektíve pôžičku zobrať, do, e, kúpiť žreby a tak. Áno, je to presne tak a my to považujeme za otravovanie zákazníkov. Samozrejme, ja osobne by to takisto ma to oťažuje, keď ma mi bude ponúkať, keď raz budem mať záujem, tak ja sa ju spýtam. Ne, no, že tí páni budú v televízore alebo v rozhlasových médiách rozprávať o tom, ako ich nenútia k tomu. Ja si myslím, že tá poštárka má dosť práce na to, aby si ona ešte ďalšiu prácu privyrábala. A ten pán predrečný, ktorý tam bol, tak môžem ho uistiť, že tá pošta spie do súkromných rúk, nakoľko poštovú banku už dávno vlastní. A v si... predstavenstve pošty hmm. si môžeme pozrieť, mena tam figurujú syn pána speváka, pána Ráža, no takže viete. Čiže tiež očakávate ten scenár, že pošta no. nakoniec skončí v súkromných rukách, lebo sa bude argumentovať tým, že jednoducho, viete, no, tak poštové služby nám klesajú, e, zle sme hospodárili a tak ďalej a, a ústami, ja neviem, tých politikov, ktorých tu aj, aj e, Peter z námestova menoval, niektorých liberálnych povedia, že však veď všetko, čo je v štátnych rukách, je zle hospodárené. Takže nakoniec e, očakávate, že scenár, že Slovenská pošta skončí na nakoniec u súkromníka. Ja som si, ja som si temer na 100% istý, že k tomuto to stojí. A čo sa týka toho, tých pôšt, neverím tomu, ja keď som to aj pred Veľkou nocou alebo pred Vianocami sledoval, koľko tých pohľadíc už nahádzali, tak to je snáď za posledných 10 rokov bolo prvý rok, kedy sa asi ľudia badali, že neposielajú si tak SMS-ky, pretože tu SMS-ku niekto si vymaže, ale tá pohľadnica alebo ten pozdrav zostane na pamiatku niekde vyložený, že niekto si na ňo na tie Vianoce alebo na tú Veľkú noc spomenú. Takže som videl, že hádzala temer do každej tej schránky nejaké vianočné alebo veľkonočné pozdraví. Takže hm. v, tom, v tomto o podaji, o klesajúcom podaji asi není o čom rozprávať. Hmm. Tak ďakujeme veľmi pekne aj za to, že ste hm. zavolali a hlavne za to, že teda ide o... Alebo ešte ste na linke, či už nie? Ja, tu som, áno. Ak ešte teda máte nejakú otázku na pánov, aby sme vás nezrušili skôr? Ehm, viete čo, tí páni, tu sú vlastne robotníci, ktorí si zaslúžia oddychu a nie, aby ich ešte otravoval niekto otázkami. Hm. Tie otázky by patrili na niekoho vyšších kompetentných, ktorí by to mali riešiť a nie tí, ktorí vykonávajú tú prácu na tých pánov hore. Hm. No, ďakujeme, ďakujeme pekne, do počutia. Tak ja očakávam, lebo mne sa stáva často, že ja najdne pôsobím a asi som aj najmenej človek, lebo ja očakávam naozaj, že sa ozvu hádam ešte aj v tejto relácii, že nám teda vysvetlia, že mnohí poslucháči, mnohí poštári a poštárky, ktorí nám sem volali a konec koncov aj Marian s Milanom sa mýlia, ja budem veľmi rád počuť ten ich argument, lebo ja v tejto chvíli neviem naozaj, ako to je, možno je to celé úplne inak, takže bude výborné, keď nám zatelefonujú. Opäť máme poslucháča na telefóne. Linke, dobrý deň. No. Dobrý podvečer, tu je Jozef z Viedne. Pozdravujem vás aj diskutujúcich. Chcem len upozorniť eh, diskutujúcich a všetkých eh, pracovníkov Slovenskej pošty, že vlastne oni majú tú moc v rukách a oni ju nevyužívajú. Jednoducho, keby sa dali dokopy všetci a riadne zatlačili generálnym štrajkom a rôznymi natlakovými akciami muselo by sa niečo zmeniť. A na 800 eur zvýšiť minimálny plat, tak ako to je vo všetkých krajinách na západ od Slovenska. Pretože tam patrí aj 13. 14. plat, tak jak je to v Európskej únie. Áno. To už nevieme ani, čo to je. Výhody, 5 týždňov dovolenky a tak ďalej. O toto musíte bojovať. Nie o nejakých 100-200 eur alebo čo. Komplet všetko zmeniť. Vyhlásiť generálny štrajk. Pokiaľ sa nedáte dokopy, tak a dať do poriadku odbory, vytvoriť paralelné príbliž, prípadne ktoré budú riešiť celú situáciu, staré vedenie odvolať, likvidovať a tak ďalej. Pre, presne o tom to je. Vojny, za túto situáciu si môžete bohužiaľ sami všetci, čo ste na, <laughs> zamestnaní na pošte. To je pravda. Tak si to myslím ja. Ale ja, inak, ja, ja musím v tejto chvíli s poslucháčom súhlasiť, lebo ja som sa to pýtal uh, už poslucháča, čo som volal, pýtal sa to aj vás. No. To je ako možné, ano. že vy tento stav tolerujete, že vy tu proste ste schopní nosiť, ja neviem, ženy doručovateľky, ťažké tašky s letáčikmi, s blbostiami, no. žreby predávať, ano. pracie ano. prostriedky. Ano. Že ano. To, ale to vy to rešpektujete, že to prečo ste sa doteraz nepostavili voči tomu a nepodali ste, my sme poštári, a my ano. nebudeme tu proste ano. predávať, ja neviem, toto, hento, tam. Lebo to je presne o ľuďoch. Však, ľudia, však ľudia sú vy blbí. máte tú moc v rukách, vy, pracovníci, nie tí manažéri. Vy máte tú moc v rukách. Vy, čo pracujete, vy, čo tvoríte tie hodnoty. Určite áno. A vás je viacej, vás je viacej. A vy, keď sa dáte komplet aspoň 50% dokopy, tak vás nemôžu povyhadzovať z roboty. O tom je to, že no jednote je sila. No vyhodia do roboty, tá filiálka prestane pracovať. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Presne tak, no, presne ináč tak. To, ináč to Súhlasím plne s vami. Tak? Ďakujeme no, za podporu. Lebo, no, po, ja, eh, ja teda s vami cítim, lebo toto, čo počúvam, viete, je mi smutno. Ja v zahraničí není ľahký život ale toto, čo je, tak e, to je jednoducho, to už len v Afrike a v Bangladeši. To sa nedá ani počúvať, čak. No lebo Bangla- to sa nedá počuť, lebo v Bangladeši má rodina príjem 300 eur. Viete? A my sme niekde boli ďalej pred, za, pred Bangladešom a teraz sa vracame tam k tým zaostalým krajinám vďaka týmto, e, tejto, tomuto systému. No, ale však čo sme chceli, to máme, ale treba to vylepšiť a hovorím, treba bojovať. E, nepomôže vám sa stiažovať, nepomôže petície písať nič. Treba ísť do ulic, treba ísť na barikády, nič sa nedá robiť. Ďakujem. No, no dobre, ale tak... Je to zahraničí, tak jak je to na západe. A počkajte, ale tak barikády, toto, generálne štrajky a na druhej strane, Áno. už sme tu, ale počkajte, ale počuli sme, že už to tu bolo no. povedané, že poštové služby už na Slovensku začali robiť súkromné spoločnosti. Tak sa pýtam, nepri, akoby, že neprivítali by to tie súkromné spoločnosti, keby konečne títo išli do štrajku, do generálneho, že by celá pošta padla na papulu a konečne by mohli prevziať oni? Veď ona už padala, ona už pada na papulu a ona už prechádza vlastne do súkromných rúk. Toto je také prechodné obdobie ale ešte sa to dá zachrániť. Týmto vlastne majú poslednú šancu, keď e, vyhlásia generálny štrajk alebo nejakú obrovskú akciu. Preto až, až bude pošta sprivatizovaná, rozobratá, rozkradnutá, tak už im vôbec nič nepomôže. Presne tak. A budú sa len pozerať cez prsty potom. A vôbec nebudú mať nič. Ešte majú poslednú šancu okamžite sa zorganizovať. Máte jednu no, veľkú pravdu. Potrebuje No, mimo odborov. Vytvoriť paralelné odbory, tak jak je to v zahraničí. Ak odbory neplnia svoju funkciu, vytvoriť paralelné odbory a proste uh, toto musí začať. Alebo prípadne sa dohodnúť s viacerými odborovými, teda odbory u nás to je, neviem, nerozumiem tým odborom, lebo ako sa mi zdá, že nebojujú za pracovníkov. Absolútne, to sú nejaké čudné odbory tam na Slovensku u nás. No ale e, ako s inými tiež sa dá dokopy. S pracovníkmi, zdravotníkmi a zdravotníci za poštárov, poštári boli za zdravotníkov a takto proste. Ináč to nepôjde. Mm. No. Takže prajem vám veľa úspechov vo vašom boji a nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Je to hrôza, je to hrôza počúvať, je to hrôza počúvať. 230 no. eur alebo 300 eur, viete čo, to keď ide človek na víkend, tak na víkend to mine. Len toľko som to... No. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že ste to tak nemysleli, že je to hrôza počúvať. Ja, to, ja akože v negatívnom slova zmysle ste to nemysleli, ale ja chcem povedať tým, ktorí už nevládzate toto počúvať, tak treba, treba vypnúť a treba si zapnúť, že iné médiá, tam to budete mať inak podané, tam vystúpi, predpokladám, niekto z vedenia pošty a ten vám vysvetlí, že veď, ale čo, stresujete, že nič sa nedeje, my sme už dva roky v pozitívnych číslach, my sme teraz konečne mohli ľuďom dať na pošte pracujúcim 50 eurové odmeny, keď si to vypočujete, tak zrazu budete mať iný pocit. Teraz túto máme pocit, že sa nám pošta rúca na hlavu, možno si treba pustiť, ja neviem, slovenskú televíziu alebo niečo iné verejnoprávne, kde vám to vysvetlia oveľa pozitívnejšie. Možno vám povedia, že, že nepočúvajte ten slobodný vysielač, lebo tam vás len hecujú a, a snažia sa vás emotívne vyprovokovať. Tu prišli nejakí dva chronickí stiažovatelia a nejakí chronickí stiažovatelia poštári vám zavolali, ale že to vôbec nie je také negatívne a zlé, že to si musíte zvoliť médium, ktoré chcete počúvať, lebo my to tu tak hovoríme, ako to poslucháči, respektíve naši hostia cítia. My to tak nerobíme tak učesane, ako sa to robí bežne v médiách, takže musíte si zvoliť, ak je to ťažké počúvať, tak vám treba iné médiá, tam to bude povedané e, ďaleko kultivovanejšie a <laughs> budete mať iný pocit ano. z toho všetkého. A opäť poslucháč na telefónnej linke, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. O, slobodný vysielač? Áno, už ste vo vysielaní. A, e, mal by som lepší návrh, ako ten pán telefonoval Dana zo Slovenskej volá. Tá naša poštárka s nej už netrčí vôbec nič, že by im dali vozíky, také fúrky, alebo či poštárka, že by mohli predávať aj pre všetky auta, realitné kancelárie. <laughs> <laughs> Áno. No a potom, keby už padli dole písko tie žienky nešťastné, tak by sa možno začalo začať riešiť. Mm. Lebo u nás sa to len tak robí, väčšinou. Hm dúfam, že si zoberú plné učenie. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto <laughs> akoby ironickú poznámku, ale ja som kde si počul, že keď si už ľudia začínajú z niečoho robiť srandu, z niečoho chorého, takže to je dobre, lebo že to je už akoby režim pred pádom, keď už si ľudia, že, že v socializme, keď už si začali ľudia robiť srandu, že nech žije sovietský zväz, ale zo svojho a podobné veci, že to už akoby ukážka že toho, že prehliadli tú, tú, to bláznostvo toho celého. Čiže možno je dobre, že už ľudia si z toho nakoniec randu začnú robiť podobne ako poslucháč zo Slovenskej Lubče, <laughs> ktorý odporúča nejaké fúriky a plechy predávať. A možno, že aj to nakoniec príde, len teraz, aby sa zase veľmi tým neinšpirovalo vedenie, <laughs> že vám to naozaj ešte prikáže robiť. Uh, dáme ďalší mail. Mm, počkajte, kde to teraz mám? Aha, že chcem sa opýtať hosti, že čo si myslia o tom, čo robí pán minister preto, aby sa celá situácia v Slovenskej pošte zmenila a našlo sa riešenie. Naozaj mi to pripadá, ako by e, sa pošta rozkrádala a viedlo to k tomu, aby sa odpredala e, pošta súkromnej finančnej spoločnosti. Naši volení zástupcovia v parlamente zase znova nezastupujú záujmy svojich voličov, ale záujmy iných skupín. Čo by mali obyčajní občania robiť, aby podporili slovenskú poštu? Toto sa pýta poslucháč a dodáva, že kedy už konečne sa veci na Slovensku zmenia, aby bežní ľudia mohli žiť dôstojný život. To je také zamyslenie Gabriely. No ale že čo teda majú robiť obyčajní ľudia? Ako, ako, ako vás podporiť Slovenskú poštu, aby to toto nepokračovalo? Čo poslucháčka vníma veľmi negatívne? No na tú otázku, čo sa pýta, čo robí pán minister, myslím, že zrejme úplne nič, lebo Pán minister sa zatiaľ tvári, že o ničom nevie, nič nepočuje. A tá druhá otázka... No čo robiť, ako vám pomôcť? No. Ako vám môže pomôcť radový človek, ktorý povedzme počúva túto reláciu a je mu z toho ja, ja vravím, že ťažko? Najjednoduchšie je nás aspoň morálne zatiaľ podporiť a po prípade, tak ako sa vyjadril ten pán, ktorý volal z, z Viedni, že viacerí sa spojiť dokopy a hromadne dať túto nespokojnosť najavo. Dobre, ďalší mail, eh, alebo Tež Milan na to nechceš, dobre? Tak ďalší mail, že ahojte, dá sa ovplyvniť aj doručovanie Orange. Mnoho zákazníkov si požiadalo priamo Orange o doručovanie cez Slovenskú poštu a bol uvoľnený trh na doručovanie malých zásilok súkromnými doručovateľmi. Čiže akože dá sa s tým niečo robiť, že ale vy musíte asi o to požiadať, aby vám to Slovenská pošta doručovala. Viete o tomto? O no, tom my nemáme Nie, poznatky. Ty, Dobre. Zdraví, moja manželka robí zastupujúcu poštárku, čiže ak niektorá kolegyňa je na dovolenke, robí za ňu aj za priehradkou, aj doručovateľkou. Tri dediny sa musela naučiť, vzali ju na dohodu, môže zarobiť maximálne 140 eur mesačne. Minulé Minule za dva týždne práce zarobila 62 eur. Krásne. od Štúrova nám napísal. To je pekný zárobok. 62 eur za dva týždne. No to je úplne pekné. To je hrúza. Uh, stále rozmýšľam nad týmto už ďalší mail, uh, kde je chyba, prečo to tu všetko takto funguje. Ale všetko je to, myslím, tým, že my Slováci nie sme súdržní, čo sa týka mňa. To ma, čo sa mňa netýka, to ma nezaujíma. Každý to berie tak, ja som v pohode, mám prácu a platia mi, tak ja sa do ničoho miešať nebudem. Ak štrajkovali lekári, tak čo ma je po nich? Ak štrajkovali učitelia, čo ma po nich? Chyba je v tom, že nedržíme spolu. Ľudia rozdeli, ľudí rozdelili, vedeli a vedia prečo a toto je výsledok. Presne tak to, je. Pravdu. Zoberme si v zahraničí, keď štrajkujú dopravcovia, tak ľudia ich podporia tým, že nešomrú a sadnú na bicykle a idú do roboty alebo do aut. Ale tu, keď začnú štrajkovať poštári, ešte ne verejnosť frfle, že čo si vlastne tí poštári dovolujú. Ďalší mail, ale vrajím, to už niektoré, lebo to sú už tie staršie, ktoré prišli, takže tam sa už niektoré veci môžu aj opakovať. E, dobrý deň, ja by som vás chcel oboznámiť aj s problémom s My Sme peši doručovateľe, máme 10 až 15 kilometrové rajóny. Prosím vás, nech nám ukážu, ako vyvláčiť 5 až 6 tašiek letákov, čo je zhruba 50 až 60 kýl. Ďakujem za zverejnenie, poštár Komár napíše. Ale ako toto nosia naozaj tie tašky? Toto? No tomu verím. V mestách sa to rozváža motorovými vozidlami, ale do týchto odlohlých viesť nemám poznatky, ako zrejme asi len na pešo. Ak, ten doručovateľ konkrétny není motorizovaný. A potom 62 eur za dva no, týždne. To je adekvátna, adekvátne ocenenie jeho práce. Zobere dve tašky a musí sa po dve vrátiť. Alebo po ďalšie tašky. To sa nedá odniesť. Musím reagovať na odpis energii. Dostali sme zoznamy s menami, koho máme odpísať a mali sme veľa odberných miest, kde ste napríklad mali napísané len SVB, internátna a nikto z vedenia mi nevedel povedať, kde sa ten plynomer nachádza. Ako sme už počuli, keď ho nenájdete, alebo je skrinka zavretá, alebo niečo, <laughs> tak ste proste nič neodpísali. Samozrejme. Nič vám nezaplatia až tedy, keď proste reálne niečo odpíšete. Keď neviete, kde je plynomer, tak je to zrejme vaša chyba, že ste to proste nevedeli odhadnúť. No a to s tým, že keď niekoho doma nezastihnete a <laughs> že s tým pádom sa vám to akoby odpíše z výplaty, tak to už je, to už je extra bonus. Ďalší mail Stanislav. A Voľa kedy cez leto, keď sme si mali vybrať dovolenku, bolo dosť brigádnikov, aby sme si v kľude mohli vybrať dovolenku a mal nás kto zastúpiť. Teraz je brigádnikov minimum, alebo žiadny, tak aj cez leto sa musíme zastupovať. Tak môj oddych na dovolenke vyzerá tak, že dva týždne si síce oddychnem, ale týždne pred dovolenkou a týždne po dovolenke zastupujem celé leto. Čo je toto za dovolenkové obdobie? To si vôbec neodýchnem. Čo sa týka prémiových ukazovateľov, myslím si, že u nás poštárov je najspravodlivejší prémiový ukazovateľ je počet oprávnených reklamácií. Ak je v priebehu mesiaca ich počet nula, tak poštár by mal dostať plné prémie. Doručiteľnosť alebo predaj produktov je blbosť. Na to ja nemám popri poštárskej práci jednoducho čas, počkajte, zadýchnem telefón a dočítam mail, na to ja jednoducho popri poštárskej práci nemám čas. Ak, tak robím skoro každý deň viac ako 8 hodín. Aj tak robím skoro každý deň viac ako 8 hodín. Teda robím neplatnené pres, pres časy. Poslucháč na telefónnej linke, dobrý deň. No dobrý deň, zdravím ťa Boris, Milan Zoravý, aj hosti pozdravujem. Ja som v nemom úžase. Nie som síce poštár, bo som bývalý železničiar a doteraz som si myslel, že najväčší cirkus je na štreke. Ako vidím, pošta vedie. Ešte Preto prídeš na to, že ty si vlastne kráľ úplný popri týchto chlapoch Hey, Ej, no. to treba fakt rudávaské s tými rockstarovými čičami a vymláti to všetko po tých nenažratých bachoroch piesine. <laughs> No to už nič nie je, to nie, je nie radzą, przecież kolejują šibenice. To je mafia prepletená, hnusná, no nechcem nadávať, už som sa rozčúlil. Držte sa a tak a celoštátnych štrajk, nech šlak trafí všetkých svine. Ej, už sa poslucháč naozaj <laughs> rozčúlil, ale tak ono to vlastne ani nie je veľmi prekvapujúce, že ľuďom tu tečú nervy. Ďakujeme cirkus ti... na cirkus, to nie je možné už toto. Hmm. Zvlášť, keď teda Každú chvíľu počúvame o kauzách typu váhostav, proste sa prelievajú milióny, miliardy, niekto má a potom tie peniaze niekde samozrejme chýbajú. No a ja len, ja len už viackrát som to povedal v tejto relácii a musím to zopakovať aj znova, že, že ja neviem, že dokedy sa toto dá robiť tak, že tu proste nepôjde už ľuďom o život. Raz musí a to, a to, a to není, že, že teraz neberte to, že tu sa nejaký koroni vyhráža, alebo tuto Milan s Marianom sa vyhrážajú. Proste, že, že ja neviem, či si to ľudia vo vedení tohto štátu neuvedomujú, vo vedení rôznych finančných skupín, či si to neuvedomujú, že, že schopnosť zniesť tento stav je obmedzená. A v dnešnej dobe, kde proste išli hore všetky produkty, e, služby, všetko stúpa, že keď tu počúvate, že poštár zarobí 360 eur, tak ten sa už limitne blíži ku hranici, kedy je to neúnosné a je potom schopný urobiť ako dotlačené zviera k múru čokoľvek. Ja sa pýtam vedenia tohto štátu a rôznych finančných skupín, či si tento stav uvedomujú a či sa neobávajú, že sa im to môže vymknúť pod kontroly, čoho dôkazom je aj tento naštvaný poslucháč to nie je vyhrážanie sa, to je konštatovanie faktov. A títo dvaja, dvaja poštári tu, to nie sú ľudia, ktorí sem prišli po pol roku a pol roka sme sa tu bavili o fajn veciach. Toto, je, toto sú ľudia ďalší z obrovskej skupiny už naozaj naštvaných ľudí. To sú to naozaj... Ako ten, ano, ten nech... host povedal, ako ten host povedal, že to je už zúfalstvo, to už nič inšie nie je len čisté zúfalstvo. No a teraz rozumiem, že ešte k tomu všetkému, teraz vystúpi niekto, neviem, na kameru zo Slovenskej pošty a s úsmevom sebe vlastným oznámi, že vedia, ale my sme im zvýšili plat o 10%. Takže to je koľko? To je z tých 360 eur sa dostanú na koľko? No neviem, že 20 eur im zvýšite. To vyjde krásna výsledná suma, to, ktorá poteší každého jedného. A, a pritom, a pritom, že ten, kto to hovorí, alebo ten, kto to obhajuje, tento systém, tak ten, ako títo chlapi tu tvrdia, má podľa všetkého 20 násobne vyšší plat ako ten človek, ktorý sa stiažuje. Tak ja len hovorím, že, že z tohto má právo ľuďom akoby tiec nervy z tohto. Že... nervy. Ja sa pýtam, kde je nejaká úmera tu vôbec? Existuje nejaká úmera? Neexistuje. Hm. No dobre, ďakujeme v každom prípade za telefonát. No, takto ešte dodám, že toto isté bolo na železnici, kým som tam robil. Rok čo rok nám dali podpísať nejaký papier, že vraj zvýšenie ako tej základnej tarify ako mzdy, ale to keď som podpísal, tak vždycky bola mzda nižšia a viacej povinnosti nám pridelili, hej, za ten plat. No a to sa chodilo ako turnus, hej, aj soboty, aj nedeli, keď vyšlo nočné samozrejme. A ten plat tiež bol ledva, ledva 500 eur čistom. Mm. Takže preto hovorím, že pošta je ešte väčší cirkus. Mm. No dobre, ďakujem a držte sa, nech ten štrajk riadne a udrite riadne. Ďakujeme. Ďakujeme. Inakšie to nedokážeme. Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. Takže to bol ďalší poslucháč. Uvidíme, či sa ešte niekto dovolá. 048 381 0101 mail. Pozdravujem všetko, spomínala pani v predošlom vstupe. Mám ženu poštovú doručovateľku a poviem vám, nie je to pekný pohľad keď sa vracia z práce ako zbytý pes, no a keď príde deň výplaty, tak len plače cca 400 eur. Ja by som len chcel upriamiť vašu pozornosť na tie kilometre a kilá, čo každý deň musela vláčiť, podotýkam, v každom počasí treba s tým niečo robiť. Tri výkričníky napísal poslucháč. Ďalší. Na východe je plán predaja žrebov karieda novín 350 eur na osobu a po dedinách je 1000 eur. To znamená čo, že mesačne musia takúto sumu vyrobiť? No zrejme asi, hej. Že predať žreby, karty a noviny za 350 eur na osobu, po dedinách tisíc. Ráda. Pavol, prosím ťa, Boris, opýtaj sa hosti, či vás ako rádiu aktívne počúvajú medzi sebou poštári, pretože ak si im už povedal, chodia k vám sestričky, lekári, dopravcovia, živnostníci a teraz sú tam oni. Chcem len zdôrazniť, aby sa tí ľudia nestiažovali medzi sebou navzájom len v práci a potom si zapnú večer telku ale aby si zapínali vás, keďže bez toho, bez toho, aby sme sa ako spoločnosť spájali, bez toho do budúcna jednoducho to nepôjde. Oni síce vravia to, na čo sa stiažuje každý, no vy máte mnohé relácie, v ktorých by sa im zväčšili obzory, pretože za tou telkou a hundraním v práci nezmeníme nič. Treba sa spájať, priatelia, a pozdravujem vás do štúdia, taktiež všetkých poslucháčov. No, takže otázka, že či viete vy poštári tuto o takom niečom ako Slobodný vysielač rádio? No my vieme, tu. <laughs> no vy viete, no ale ako to je medzi poštármi ostatnými, neviete, že či sa no, to... to neviem, no, ale... za ostatných. No ale vyzerá to, že počúva, no, lebo však dneska ale volajú. Vyzerá, že po, nás počúva dosť poslucháčov, lebo samozrejme sa boli oboznámení s tým, že sem povedeme. Mm. Tak vidím, že záujem je dosť veľký. A vidno to aj na tých telefonátoch, že už ja som... Ja som a bude rásť. Ja som, ja som, e, ja vám poviem pravdu, ja som e, nečakal, že budú volať. Mi sa bežne stáva, keď o niečom rozprávame, že tí ľudia nechcú veľmi hovoriť. A dnes som to o to viac bral, že keďže vy hovoríte, že sa vám aj vyhrážali, že napríklad, že nejdete na štrajk, lebo kto pôjde na štrajk, príde o prácu, tak ja som si myslel, že že akoby budete tu sami dvaja. Tí, to nebol ktorí... v podstate ani štrajk, to bolo len stretnutie v našom osobnom voľne vy ani nemôžete štrajkovať takže, <laughs> kolektívnej takže zmluvy, no. toto nikoho nemusí zaujímať, čo ja robím vo svojom osobnom voľne a nikto mu nebude zakazovať sa stretávať s niekým. Takže, no, ale napriek tomu... Takže ja tieto postihy úplne ako berem na ľahkú váhu, tie ich vyhrážky. Uh, to mi... No to počkaj, že... Uh, že čítam, mám čítať, toto, aha, toto jeden taký link prišiel, počkať, takže to ideme prečítať, vám to musí otvoriť, chvíľočku. A aj tu mám taký článok, že poštové tajomstva Mariana Hoffmana. Poštová banka, to je z, zo stránky etrend.sk, aby som uviedol zdroj. Poštové tajomstva Mária Hoffmana. Poštová banka získala kontrolu nad najväčším konkurentom slovenskej pošty v oblasti hromadných zásielok pre veľké firmy. Poštová banka, ktorá patrí do portfólia podnikateľskej skupiny Istro Kapitál miliardára Mária Hoffmana sa čoraz viac aktivizuje v poštovom biznise. Minimálne do roku 2026 má zo Slovenskou poštou zmluvne ošetrenú sieť jej pobočiek na svoju bankovú činnosť. S touto spoločnosťou iba nedávno založila spoločný podnik SPPS – ktorý sa chystá zabojovať o finančné služby pri distribúcii sociálnych dávok elektronickými cestami. Za prekvapivý ťah možno považovať aj to, že Poštová banka s veľkou pravdepodobnosťou získala kontrolu nad najväčším konkurentom štátnej pošty v oblasti lukratívnych hromadných poštových zásielok pre veľké firmy, spoločnosťou Cromwell. Tu sme tu už nespomínali. Aha. Tá je alternatívou doručovacou jednotkou na Slovensku. Na rovnakej adrese ďalej pokračujeme. Majiteľom Cromwellu sa na jeseň minulého roka stala spoločnosť SVK Distribution. Poštová banka sa rozhodla tejto firme, ktorá existovala iba dva mesiace, požičať na 10 rokov 18,6 milióna eur. Spoločnosť bude peňažnému ústavu ručiť za úver súčasnými aj budúcimi pohľadávkami. Obvyklá transakcia pre slovenské banky? Podľa hovorkyne poštovej bankievy Sagálovej sa zdá, že áno. Poskytovanie úverov spoločnostiam bez dlhšej podnikateľskej histórie je štandardnom na bankovom trhu, keďže to nie je rozhodujúcim kritériom na poskytnutie úveru. Pani Sagálová pripomína, že ak podnikateľský subjekt splní legislatívne interné požiadavky finančnej inštitúcie na poskytnutie úveru, nie je dôvod, aby ho neschválili. Ako majiteľ SVK Distribution vystupuje cyperská, spolo, o, cyperská spoločnosť, to je neuveriteľné. Zase ten Cyprus nám tu vyskakuje. Stránková firma. A ne, tak to bude zase nejaký podnikateľ, e, poctivý na Cypre, čiže pozor, že ako majiteľ SVK Distribution vystupuje cyperská spoločnosť Evo Limited. E, tá sídli na obvyklej adrese obchodných transakcií skupiny JNT v e, nízkoázijskom Savides Building. JNT totiž na trhu úzko spolupracuje s istrokapitálom Mariana Hoffmana, pod ktorého krídla spadá, spadá aj Poštová banka. V orgánoch SBK Distribution možno nájsť aj bývalých vysokých manažerov postovej banky. Napríklad predsedom predstavenstva je Peter Sucharda, ktorý si 5 rokov odkrútil v predstavenstve Poštovej banky. Samotný Cromwell má k Poštovej banky mimo, banke mimoriadne blízko. V oktobri minulého roka od nej získal úverovú linku 2,5 milióna eur a v peňažnom ústave má založenú takmer celú svoju technológiu. S poštou sa stretáva pri každej veľkej zakázke. Cromwell nám e, určite nevychádza v ústrety, tvrdí generálna riaditeľka Slovenskej pošty pani Hrdá. Napriek tomu je jasné, že Poštová banka bude vedieť cez Cromwell Slovenskú poštu držať pod krkom. Tento alternatívny doručovateľ je schopný naštartovať ešte na ďalšie e, obrátky jeho predvláňajšie tržby vo výške 15 miliónov eur sú zatiaľ zhruba len 20 výkonu štátnej pošty. Nevylúčuje sa, že v blízkej budúcnosti môžu títo konkurenti debatovať aj o delení lukratívneho trhu hromadných zásielok. Jasne, to sme hovorili. <laughs> no to je neuveriteľné. No dobre. Keďže nemáme... Niekto, niekto nám tuto telefonoval. Tak ja neviem, či, či treba k tomuto ešte niečo viacej dodať. Po tejto správe je to celé také akoby zretelnejšie. Ke, keď, keď tu títo dvaja páni povedali tú hroznú konšpiráciu, že pozor, že môže sa stať, že pošta skončí veľmi rýchlo v súkromných rukách, tak po tejto správe je to hádam aj trošku už pochopiteľnejšie, prečo s touto hrozostrašnou konšpiráciou prichádzajú. Príjemný dobrý deň, opäť niekto na telefónnej linke. No pozdravím, dobrý večer ešte. Peter na mesto. Boris, počúvajte, my sa tu rozčulujeme nad, nad uh, poštou, Hej, že uh, dôjde k privatizácii. To je jasná, jasná snaha k tomu, ale uh, keď si náš parlament a naša vláda zvolí za šéfa na, o, e, Najvyššieho kontrolného úradu, bývalého e, šéfa Sisky, Karola Mitrika, ktorý zasejo kauzu Gorila, o čom, o čom sa tu budeme na tom Slovensku jednať? Bohužiaľ. Ale tak, e, veď, ale práve preto to treba o tom hovoriť, práve preto, že no, nie, nie, že o čom jasné. sa tu budeme, však to treba hovoriť, ja, treba ja, tieto veci vyťahovať. Treba, treba, no. ale už hovorím, že toto je, toto je výsmech výsmech túto tým, týmto, tú, tuto týmto ľuďom, ľuďom na Slovensku. To je výsmech do očí, priamo výsmech od, aj od e, pana Fica. To je výsmech do očí, pretože toto nemá obdobu. Ja ne, ne, neviem, no. Dobre, takto, Peter. Počúvate, no. chalani, e, ako sa vraví, že už asi bude treba e, pristúpiť k tým tvrdším metodám. Ozaj zobrať tie palice a hnať, hnať to tam od hora. <laughs> lebo takto... Ty si sa inšpiroval pesničkou, Peter, čo? <laughs> Že všetkých vás <laughs> no, no, hnať. No, no, no. Ale nie, vážne, že, vážne, že inak, inak si je, ne, nezrobím. Oni, oni sa nám stále, stále do očí budú smiať. túto obyčajným eh, robotníkom alebo, alebo chlapom túto na no. Slovensku. Dobre, Peťo, takže, takže otázka no. znie ako, aby sme sa trošku ešte dali aj prestor ďalším že, poslucháčom. Že... Eh, tak, jasné. Že um, eh, mať len nejaký štrajk takýto, No. Alebo, alebo ozaj budete, eh, či by ste sa nemohli nejako zrobí si svoje tieto odbory, nie tie mm-hmm. hen tam ovládané tými mm, skupinami kadejakými politickými a či máte v pláne zrobiť niečo viac. Pretože dobre. Pozaj, ja hovorím, že neskončí to dobre tá slovenská pošta. Dobre, Peter, ďakujeme za otázku. Dobre, to bol teda Peter známestová. E, jednoznačná otázka, čo plánujete robiť? Teraz ste hovorili, v sobotu bude štrajk, tu, e, respektíve stretnutie tu v Banskej Bystrici. Dobre, stretnutie. a, a čo ďalej? No, v Založenie vlastných odborov plánujete napríklad po, niečo také? V podstate máme taký ďalší plán, že ľudia by sa mali v prvom rade hromadne vystúpiť od pani Lehockej, ktorá absolútne nič nerobí pre členov odborov, ale pre zamestnancov už vôbec. A ďalej sa hromadne organizovať do odborov pána Broleja, ktorý je ochotný nás zastupovať a za nás vyjednávať. Hm. To je taký náš ďalší najbližší plán. Vy máte takých 10 požiadavok, my si ich celé vlastne prečítame. Ja len chcem ešte povedať, že ak ste mali po týchto pomaly troch hodinách pocit, že už nič nové a zvláštne sa ešte nedozviete, pozor, prichádza ďalšia zaujímavá informácia, že čo sa deje na pošte. Nám napísal niekto, kto sa nepodpísal, možno vie, prečo to robí. Ešte k tým letákom, čo poštári nosia. Vedúci pošty musí raz mesačne vážiť tašky poštárom. A aj keď je to váži 50 kg, musí napísať, že poštár nesie 20 kg pošty. Novinka ďalšia, vážení poslucháči, <laughs> ešte sa aj e, manipuluje s tými kilogramami, tak aby to... Vraj, teda, ak je to pravda, však možno nám to potvrdí nejaký poštár, nejaká poštárka, ktorá tie veci nosí, že či je to pravda, že sa e, iné číslo oficiálne vykazuje kilogramov, ako sa reálne nosí. Ja neviem, asi tie maily všetky už ani dnes neprečítam, lebo už posledných pár minút máme dokonca relácia. Opäť poslucháča na telefónnej linke. Dobrý podvečer. Dobrý večer, Brane v Bratislavy. Zdravím do štúdia aj všetkých poslucháčov. No, ako vás tak počúvam, smutné, len chcel by som trošku nadviazať na Petra z námestova. E- treba to začať robiť trošku ináč. Možno by som ešte pred tými palicami vyskúšal nejakú miernejšiu cestu. Mm, pokiaľ sa snažíte ešte zorganizovať nejaké ďalšie akcie, myslím si, že nielen poštári a mm, odbory iných organizácií stavov by sa mali zapojiť, ale bolo by dobré asi zorganizovať ľudí, ktorí povedzme ani nemajú nič spoločné s týmito organizáciami, pracujú aj v súkromných firmách, možno aj takí, čo zarábajú pekné peniaze, ale proste všetkých sa to týka aj. Či už len, aj keby to povedzme zlepšilo služby pošty, že aj takýto osob by z toho bol, ale zároveň aj taký signál nejaký, že teraz už to nebude len o nejakých organizovaných odboroch, ale všetci máme niečo a zase sa môžeme spolahnuť na to, že keď my budeme riešiť niečo za seba, tak sa pridajú ostatní. No a potom ešte <laughs> možno by bolo zaujímavé vyskúšať osloviť nezamestnaných. Tí v podstate nemajú čo stratiť, nič neriskujú a nejako mám pocit, že keby aj nezamestnaní podporili e, takýchto no, kvázi zúfalých zamestnaných, tak vlastne hm. robia niečo aj pre seba, pretože už len tým, že by sa zlepšili podmienky a platy tých, čo pracujú, tak dosť výrazne stupne kúpna sila a majú potom oveľa širšie možnosti zamestnať sa povedzme v súkromnom sektore, pretože tou zvýšenou kúpnou silou by sa naštartovalo aj toto. Takže asi takýto mm. návrh nejaký. Tak ďakujem veľmi pekne za tento návrh. Uvidíme, do akej miery bude priateľný pre týchto mojich dvoch dnešných hostí. Ďakujeme veľmi pekne za telefonát. Majte sa do počutia. No, uvažovali ste možno takto širšie sa spojiť? Možno osloviť nezamestnaných, aby vás podporili? Ja by som nebol proti, aby som s tým súhlasil. Záleží na nás všetkých ostatných, ako sa k tomu postavíme. Ono je to nakoniec vlastne vždy tak, že že vždy, vždy to, to nie je žiadna novinka, že, že samozrejme, že vždy záleží na všetkých, že, že samozrejme, že, že keby sa tu na Slovensku boli ochotní ľudia spojiť a zájomne si nezávidieť, tak by sa tu možno veci dali, dali hýbať pozitívnym smerom. Samozrejme, že keď tu volajú zdravotné sestry po normálnych pracovných pomeroch, také, aké mali kedysi keď majú na, na oddelení, ja neviem, 20 ležiacich pacientov a má sa o nich starať jedna, tak ona kričí, že prosím vás, ja to nevládzem robiť, nestíham. Samozrejme, že keby sme boli aspoň natoľko empatickí, že by sme tú sestričku, ktorá kričí, že už nevládze, chápali a podporili ju, tak by sa polepšilo aj tej sestre. A samozrejme, že by tá sestra potom prišla podporiť vás, poštárov, hm. ktorí kričíte, že to už nevládzete. Lenže naša chyba je tá, že si prioritne závidíme že si povieme, že a čo tá sestrička chce, však tam bola na mňa protivná a ešte chce viacej peňazí. Čo tí poštári chcú? Však tam tá e, poštárka sedí za priehradkou v teple a sťažuje sa, že má 360 eur, tak ja chudák musím vonku na stavbe robiť v daždi a mám 220 eur. No tak nech sa nesťažuje. No toto je tá blbá vlastnosť. Samozrejme, samozrejme, že keby ste sa spojili ľudia, ktorí toto počúvate, tak by sa tu začali diať zmeny. Lenže vy ste intenzívne rozdeľovaní. A keď sa nerozdeľujete na základe vlastnej závisti, tak ste náchylní rozdeľovať sa tým, že do vás huckajú politici, aby ste sa rozdeľovali. Robia to takým spôsobom, že vás rozhuckajú proti sebe a vy sa naštvete na lekára, lebo bere úplatky, vy sa naštvete na poštára, lebo vám nechal niekde balík, alebo vám niečo nedoniesol. Rozdeľuj a panuj staré rímske príslovie, ktoré funguje aj v dnešných časoch. Samozrejme, že sa robí všetko preto, aby ste sa nespojili. Samozrejme, že ste nebezpeční vtedy, keď sa spojíte dokopy. A keď príde zdravotná sestra, živnostník, dopravca, učiteľ podporiť poštárov. Samozrejme, že na Slovensku bude veľký rozdiel, keď nebude pred úradom vlády stáť 800 poštárov, ale keď tam bude stáť 8000 poštárov, uh, učiteľov, lekárov, živnostníkov a keď vás príde 80 tisíc, tak bude ešte väčšia zmena. Otázka je, či viete odolať tlakom na rozdeľovanie, ktoré sa tu intenzívne robí. A ukazuje sa, že tomu odolať nevieme, že vždy buď uh, akoby zafunguje osobná závisť, ktorá nás rozdeľuje, alebo sa necháme veľmi ľahko rozdeliť politikmi, ktorí nám vždy povedia, prečo je daná skupina pre vás nepríjemná. Kedy nám veľmi ľahko vysvetlia politici, že naši dopravcovia nám tu ničia naše cesty a buďte na nich nahnevaní, lebo chodia po cestách druhej triedy a kvôli nim máte rozbité cesty a my sprostí proste sa nahneváme na dopravcov. My sa nepozrieme na to, že nám zasobujú obchody, aby sme mali čo jesť. Oni, oni nás opíjajú rožkami. My sa naštveme a politici sú spokojní, lebo sa tu hneváme jeden na druhého. <laughs> A nedokážeme potiahnuť. A potom prídu, najskôr prídu dopravcovia, ktorí sú nešťastní, ktorí volajú potom, prosím vás, poštári, sestričky, živnostníci, henty, učiteľia, podporte nás, prosím vás. A nikto nepodporí. A potom o chvíľu prídete vy a robíte to isté, voláte. A nikto nepodporí. Otázka toho je, vieme sa spojiť alebo sa nevieme spojiť. Vieme prekonať túto osobnú zášť, závisť, vieme odolať tlakom politikov na naše rozdeľovanie, ak to dokážeme, tak sa tu veci začnú diať. Ideme na mail. Čo nám to tu prišlo? Uh, a ešte jeden, ešte jeden link tu mám, aby som vraj vedel, odkiaľ fúka vietor. Tak počkajte, že otvoríme to a prečítame, lebo to sú asi dôležité veci, aby sme vedeli. Tender za vyše 100 miliónov vyhrala podľa kresťansko-demokratického hnutia schránka z Cyprus adresy JNT, tender Národnej dialničnej spoločnosti na Overovanie platieb palivovými kartami za mýto je podľa KDH predražený a nesie všetky znaky korupcie, ako informoval podpredseda KDH Pavol Zajac pri konci vlastníckej štruktúry za spoločnosťou Powell, ktorá zákazku získala aj schránková firma Evok Limited so sídlom v Cyperskej Nikozii. To podľa neho sídli v, istej budov, v tej istej budove na tom istom poschodí a v kancelárii ako viaceré firmy zo skupiny JNT. Firma Paywall e, bola navyše založená v lani 30. oktobra necelý mesiac po vyhlásení tendra a deň pred termínom prihlášky do súťaže minister dopravy a Počiatek, generálny riaditeľ NDS Milan Gajdoš by mali sporný tender vysvetliť na mimoriadnom zasadnutí parlamentného hospodárskeho výboru. Predseda tohto výboru a podpredseda KDH Jan Hudacký ho chce zvolať ešte tento týždeň náhradnou možnosťou je podľa neho poslanecký prieskum v Národnej dialničnej spoločnosti. Chcem, aby zodpovední vysvetlili, tento extrémne predražený tender a pristúpili ku krokom, ktoré ušetria našim občanom desiatky miliónov eur, uviedol Hudacký. E, spomínaná firma mala podľa zmluvy z NDS dostávať za overovanie plade mýta palivovými kartami 6,75% z každej transakcie vrátane dane z pridanej hodnoty. Je zaujímavé, že 19. novembra bol podpísaný dodatok, ktorý znižuje platbu zo 6,75 na 6,15 a aj znižená sadzba znamená predpokladanú sumu platby od NDS pre e, Paywell viac ako 10 miliónov eur ročne, povedal Zajac. Upozornil pri tom, že autorizované centrá, ktoré vykonávajú takéto operácie pre banky a kontrolujú bankové transakcie, si účtujú poplatok od 0,5 do 1,5 Celkový rozdiel je podľa neho viac ako 100 miliónov eur. Peter Zajac pochybnil, či táto nová firma splnila požadované technické, odberné, finančné, ekonomické podmienky v súťažných podkladoch. Tvrdíme, že 130 miliónov eur zo Slovenska sa v najbližších 13 rokoch stratí na účtoch cyperských skránkových firiem, povedal Zajac. Akcionárom Paywallu v alternatív, je alternatívny poštový operátor Cromwell, jeho akcionárom je SVK Distribution a tá je cerou spomínanej firmy Evo Limited. PUL v tendri spomedzi dvoch predložených ponúk navrhol podľa dialničiarov najnižšiu sadzbu odplaty zo spravovania autorizovaných transakcií počas trvania zmluvy z NDS podpísanej 10. novembra a účinnej od 12. novembra 2014 do 31. decembra 2022. Celková konečná hodnota zákazky podľa dnealničiarov nepresiahne pôvodnú predpokladanú cenu vrátane štyroch obcí 135,5 milióna eur bez DPH. A už končíme správou. A pomaly už aj reláciu. Predmetom obcí v objeme 60 miliónov eur je predraženie platnosti zmluvy o 5 rokov a rozšírenie obsahu zmluvy o 3 služby uchádzači mohli navrhnúť sadbu maximálne 7%, inak by ich NDS mohla vylúčiť. Veľko správa, opäť zaujímavá v tejto súvislosti. Naozaj, tu sa dá zistiť, odkiaľ môže prifúknuť vietor a samozrejme môžeme si myslieť, že len náhodne sa tam spomína spoločnosť Cromwell. Ja som spomínal, že prečítam aj tých vašich 10 požiadaviek, ktoré máte. Ako poštári? Teraz budú zmenené, teraz budú myslím, že 4 ešte sa upravujú. Čiže týchto 10 už neplatí? Nie, teraz sa Prečo bude... ste ich zredukovali? No, hlavne sa bude jednať o, o platy, o pracovné podmienky a ešte hlavne o vykonanie nezávislého auditu Slovenskej pošty. To sú si myslím tri, ale bola tam spomínaná ešte nejaká štvrtá, teraz sa dávajú dokopy, takže budú do konca týždňa budú spracované a O no to môžeme dať po prípade vedieť. Mm-hmm. Ale tak prečítam aspoň tých 10 a no. môžete potom povedať, že to z toho ostalo. Vy ste ešte donedávne mali poži- požiadavky na e, e, teda vedenie pošty, bolo ich 10, tak poprvé, že mzdové hodnotenie radovým zamestnancom na úroveň celoštátneho priemeru, teda 800 eur čistom a zníženie platov vrcholového manažmentu na úkor, ktorého sú vyplácané malé mzdy radovým zamestnancom. To je jednoznačné. Chcete zvýšiť Jasne. plat? Odkiaľ peniaze? No tak, že znižíme platy ved- vedúcim vedeniam. Dobre. Po druhé, zredukovanie niektorých umelo vytvorených a zbytočných funkcií. To súvisí s no, prezamestnanosťou, o ktorej ste hovorili, že dnes tam máš jedného vedúceho, druhého, tretieho, štvrtého až a piaty to schváli. Hej, že, čiže, čiže prezamestnanosť. Po tretie, okamžite zrušiť nastavovanie pôšt podľa súčasnej legislatívy a začať nastavovať podľa skutočného stavu na každej pošte zvlášť priamo so zamestnancami, ktorí danú prácu ovládajú a fyzicky vykonávajú. To čo znamená? nastavovanie pôšt. Nastavovanie poštu je to, čo som spomínal, že vlastne sa dávajú zamestnancom dodatky, menia sa pracovné, pracovné pozície. A znižuje sa plat. Znižujú platy. Aha, hej? jasné. Po štvrté okamžite zrušiť nastavovanie rajonov bez merania ich skutočnej dĺžky, teda nie merať autom. Nastavenie musí prihľadať aj na ročné obdobie. To čo, ako sa auto merá, čo to je? Tak sa normujú tráte doručovateľom. Ako? Mladá slečna príde na aute a doručovateľ šlape peši nedáta sa odbočenie do uličky a to de, a to de. A vlastne inde mu taká norma, že ten zrešovateľ nesplní normu ani na 6 hodín. Že, iba keby bežal, že silno, za tým autom. Jedine, no. <laughs> Dobre. Je dobre, že sa robia normy autom na to, čo sa bude chodiť pešo potom. Predtým sa chodilo s kolieskom, takže to bolo objektívne s tým kolieskom, ale... No teraz chodí mladá smiešná so štyrmi kolieskami, no. takže no. to je dobre. A po piaté zaplatiť každé zastupovanie práce za sobotu a nedeľu v nákupných centrách a súčasne zrušiť ich nahrádzanie náhradným voľnom. To sa dialo? A deje? Že? No, tak, také ja to, že... nemám pozna- my také pošty nemáme, ale v takom meste ako je Bratislava určite, hej. Dobre, poďme ďalej, aby sme to stihli. Po 6. 20-percentné prémie za splnenie predaja produktov jednotlivcom na 100%. Prémie budú odstupňované podľa dosiahnutých výsledkov Takže pri plnení predaja produktov na 70% bude prémia 18%. To je, hovoríme o tých, uh, o tých produktoch... O tých pr- produktoch poštovej banky, typu Aha, Dobre. Po siedme zrušiť odpisy energií v pracovnej dobe, to ste hovorili, že je no, pozastavené. Je pozastavené. Po 8. zrušenie dvojitých funkcií navzájom nezlučiteľných vedúca pošty, pod e, predseda OZ. No. Predseda OZ musí byť zvolený zástupcami zamestnancov, jasné. Po 9. s okamžitou platnosťou odvolať riaditeľku Zuzanu Mokrášovu pre jej neschopnosť, chaos na poštách a celé slovenskej pošty je výsledok jej práce. Trváte stále na tejto podmienke? ja si myslím, že všetci na tom trvajú. Dobre, a po desiate nové voľby do odborov a odvolať pani Lehocku, pani Bábikovu a pána Poša. To je prvorada. Toto, toto tiež platí stále. Áno. Dobre, rátate s tým, že sa budú brániť. Určite, hej. <laughs> Dobre. Kto by sa nebránil? <laughs> No ešte máte niečo na záver? Ja by som ešte nám... chcel pri tejto príležitosti vyzvať všetkých radových zamestnancov Slovenskej pošty, aby sa stretnutia v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať 23. mája o 14. hodine, zúčastnili čo v najhonejšom počte a spravili aspoň malý krôčik pre našu lepšiu budúcnosť. Už vopred ďakujem za hojnú účasť. No a ja chcem k tomu len dodať, že bude fajn, keď to nebudú len zamestnanci pošty, ale keď pochopíte, že ak ide, ak ide dnes o poštárov, tak zajtra môže ísť spokojne o vás. A keď vy nepošta, nepodporíte poštárov, tak sa nečudujte, že poštári nepodporia vás. Choďte tam čo najhúfnejšie, ako sa len dá. Ďakujem dvom pánom, ktorí dnes prišli do tejto relácie. Ani som nečakal, že to nakoniec natiahneme na 3 hodiny. Sranda bola, že ja som volal s Marianom, že, jo, že 2 hodiny to je, to je veľa, to nám stačí menej. No tak... Ubehlo nám to ako voda. <laughs> tak nakoniec ešte 3 hodiny málo ukázali. Ale ja si myslím, že stačí, že, že už ešte mi aj teraz niekto tu poslal zase ešte, čo sa deje s, s, dovolenkami, ak to poštári nemôžu ísť na dovolenky, len manažment vlastne je ide. Toho veľa, je toho veľa. Že, že ja už neviem, že a ešte furt kopec vecí môže pribudnúť. Ja si myslím, že keby sme tu dva dny sedeli, tak máme čo robiť. Hej. No, ale vravím, keď si pustíte iné médium, tak tam sa dozviete, že to celé inak funguje a nie je to také katastrofické, ako sme to tu my popísali. Takže ak sa chcete preliečiť z tejto trámy, ktorú sme vám dnes spôsobili, treba si pustiť iné médiá tam vám to povedia samozrejme oveľa kultivovanejšie a jemnejšie a vy budete ďaleko spokojnejší. Takže ďakujem dnes dvom pánom, e, ktorí prišli a našli odvahu e, prísenku nám do štúdia a podeliť sa o tieto informácie podľa mňa mimoriadne závažné konkrétne Marian a Milan. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. Do počutia. Ďakujeme. Ďakujem takisto obrovskému množstvu ľudí, ktorí nám sa dnes písali, volali a hlavne teda ďakujem tým odvážnym poštárom, ktorí sa nebáli a aj napriek tomu, že teda sú identifikovateľní pohlase, napriek tomu pridali svoj názor. To je v dnešnej dobe už žiaľ Bohu revolučný čin. Majte sa pekne do počutia. Lučí sa s vami aj Boris Koroni. Písal som jej listy do mora. Možno ich tam ryby otvoria. Prečítajú si ten obsah, čo je dnu. A potom ho celý prhltnú Písal som jej nežné skôr mi to hádam odpustí. Odniesli ich vlny, rozožrala soľ. Tak som lásku z duše vyniesol. Písal som jej prstom do piesku. Balil som to vode do lesku. Zdvial to však vietor, zmizlo mi to preč. Medzi nami dávno žiadna reč. Zodvihni tie listy z mora a nebudeš zo mňa chorá. V duši sa ti ozve rybí Písal som jej listy doma. Listy, ktoré v ohni nezhoria. Preniesli nás krásne ponad čas. Podnes si ich celé pamätám. Modlil som sa ticho k svetu vín aby ma zbavil smiešných chýb. Aby si ma mala najradšej. Tá hra mala celkom iný dej. Zodvihni ozve rybí spev. Na lásku sa zmení hnev. Dávno také listy nepíšem. Zlámal som si krídla, zhltol šéf. Rybami sa krm a milujem len tak, bez lásky. A milujem len tak, bez lásky. A milujem len tak, bez lásky.